Hello， Hello，大家好。唔好意思啊，技術問題咁所以遲咗少少開波啊，真係係估唔到呢個做世界 live 好多時都有呢啲情況係啦啦。坐埋啲。呢個世界上最原始嘅問題就係叫做燒 feel 屎。係，我哋爭啲以為做唔到啊個節目咁樣。而家係十一月三十號話咁快啊！二零一六年就去冇錯接近尾啦噃，嗯嗯，仲有一個月，係啦，好多大事發生喎，各位。誒 會唔會多咗啲咧？真係太唔知好多多咗啲嘅真係。多咗慢慢變咗大事，好似變咗小事咁喎。同埋係習以好似有啲麻為常，啊已經慣晒啦，多到誒、都唔能夠習以為常嘅。咁第一件事梗係講釋法啦，係嘛？因為係啊，釋法呢單嘢就上個月其實阿楊同我都叫傾過呢下嘢。嗯咁、就誒嗰陣時都未釋法嘅，好老實。嗯啊，未到未到釋法嘅時候，咁提出咗幾個問題㗎，勁過癮嘅。 咁啊，劉進圖今日寫咗文文章又插嘴，咁啊係好好玩嘅一樣嘢嚟㗎。上一次已經講過啊，釋法呢樣嘢咧就唔係話一面倒地邊個着晒數嘅。係會沒完沒了噶，因為好似 Pandora box 一爆咗出嚟之後，你真係收唔到貨。因為固之然你話啊咁啊，即係啊吳三桂引清兵入關啊，搞到啊即係要要干預香港體系。但係個後果呢，就包括咗，例如佢將呢個 有效日期倒褪翻嚟，上嗰個97追溯你嘅問題啊嘛，嗯去到九七年嘅七月一號，係咁啊好好玩啦。好。咁係咪 九七年七月一號開始，所有嘅宣誓都有權可以 JR 佢先？其實有人得益㗎，啲律師會好多嘢做啊。我多謝佢咯。嚟緊不過問題係多謝晒嗱，JR 呢一呢下嘢就好鬼好鬼過癮嘅咯喎。嗯，即係歷來咁多單嗯宣誓裏邊都全部可以 JR 嘅喎。咁啊大鑊啦正常講係嘅喎。十幾年嚟嗰個立法會嗰班議員通過嘅法案，冇錯。係咪即係佢全部有冇效呢追溯力咧？係咯，即如果任何一屆裏邊出咗問題，嗯咁即係話你嗰屆立法會有問題啦。 嗯你，嗰屆立法會有問題，而嗰條友又有份通過個法案嘅，邊有冇問題啊？喂，不嬲都有反中亂港嘅入喺入面嘅喎，係咁照咁所以咪就係計佢哋嘅話宣誓一定唔啱嗱，嘅。你同埋我哋你嗰、個點樣你嗰個追溯權嘅問題就係誒沒完沒了啦，夠膽死係啦追溯權啊嘛。因為有咁大件事啊大量嘅愛國勢力干預嘅喎，嗯即係由九七年七月一號至今，係咪？係啊即係我哋話，除咗功能組別嘅議員以外啦，係啊，其餘嗰啲唔應該有外國會誒國籍嘅， 咁嗯如果又咁啱有啦，佢又有份通過咗嗰個議案啦，國籍呢件小事，係啦大家煲大咗，煲錯咗，唔好意係係思，sorry to correct。係因為由基本法起草嗰一日開始講緊數咧，都已經講咗香港嗰個立法議會咧，唔係以愛國為基礎嘅，係 因為冇一個叫香港人嘅國籍呢樣嘢嘅。嗯咁所以已經講咗可以有容許若干程度嘅外國護照持有人係參與嘅，你走唔甩嘅呢個國際化。係咁當然佢唔會講明叫做國際化啦。嗯咁你就睇下去到功能組別裏邊咧，有好多外國商會咧，嗯佢都係有權去投票㗎。係有嗱，功能功能組組別我理解啊，同樣道理，你喺個立法議會裏邊代表呢一啲人本身嘅議員，某個比例上都係可以有外國國籍㗎。但係嗱冇因為要求㗎呢個。 但係今次釋法唔係有啲變化咩？因為釋法就而家就變咗唔係㗎係要效忠唔係嗰件嘢啊中華人民共和國唔係嗰及件嘢啊呢個香港特別行政區都係煲大喎，咗㗎。係嘛？都係煲大咗噶。固之然你所講嘅係啱，但並不引申到你唔可以揸住外國護照而入立法會，因為你揸住三粒星啊嘛，你可以冇所謂啊。哦，咁睇下你點演繹嘅係咯啫。因為而家係最大記得你一個班友揸最多外國護照啊嘛， 呢個先係最重要喎。咁咪到時候佢一定玩死咯即係有冇得拗咧？即係譬如舉例啦，即係話喂，如果即係你係效你懷忠疑佢係咯唔真誠啊嘛，係啦，啊，因為雙重效忠嘅問題啊係啦，嘛。係啦，係啦，係咯，就係呢樣嘢咯咁。你咪拗咯，沒完沒了咁，所以我只能話係沒完係啦沒完沒了，並不表示一定佢會死梗。係買一樣嘢。嗯而今日阿劉進圖寫一篇文章咧，就好過癮嘅。我唔講話神個病啊，點啦，個注腳好鬼死過癮嘅。嗱，首先明白劉進圖。係咁佢啊， 即係明報啊，即係即係總編啦。咁固然新聞捉得好準確，但係好多人都忽略咗一樣嘢，佢本身細個時候讀 law 嘅，哦咁、所以基本上佢啲法律係非常清楚。咁佢係呢個港大辯論隊嘅代表，非常清楚啦，係咪啊嚇？咁就變咗佢啲嘢，即係個準確程度咧， 同埋個刁鑽程度咧，好多人冇留意到啊。相當高嘅，相當刁鑽嘅，經係驗刁鑽。咁變咗佢留意到一樣嘢，of which 唔係太多人講啊，嗯就係話嗰個、呃、所謂侵權嗰樣嘢，即係話你係人大干預香港嘅嘅法律啊，諸如此類咧。佢就留意到個好過癮嘅現象，就係、法院香港呢一邊咧，就調翻轉頭，全部攞晒多謝夾唔該。因為香根據香港法院嘅理解咧，呢、個人大釋法咧就調翻轉頭， 係 係將所有解釋權賦予咗俾香港法院、法庭。嗯，嗱，你固之然嗰個主席唔能夠監誓啦，冇權啦，冇晒權啦，諸如此類啦。咁而解釋乜嘢叫做唔忠誠啊、唔真實的話咧，咁你發覺解釋咗佢條法例之後咧，你要依法啊嘛，係。依法邊個去行使嗰個法律解釋哦，啊？法庭咯，香港法庭講清楚啊！哦香港法庭，除非直至到你又再再嚟一次釋法咯。誒呢個試過嘅， 就係上一次第一次釋法嘅時候呢，就係法庭判咗，就政府輸咗官司，係啊，嘛？結果呢，當時嘅阿董政府呢，提請人大釋法啊嘛，係咪關於呢個雙非喺香港產子嘅？誒產子嗰個係啦，係即係誒居港權居港權嗰個問題，咁啊令到嗰扎嚇，即係響外面誒誒誒靜坐啊示威咗好耐嘅嗰扎爭爭居港權嘅人呢，一下子還未。 嗯嗰陣時好多人撐佢哋㗎，開心晒而家嗰陣時，而而家嗰陣，如果嗰陣時嘅葉劉嚟嘅葉劉嚟呢度咧，葉劉真係變咗本土化領袖嘅喎，嚇唔好過癮啊！呢啲時空一調就，所以其實你話誒係咪個解嗰、個嗰、個權去咗香港法院咧？佢隨時可以又再釋多次嗱，法嘅咁所以點解喎。就只能夠話係沒完沒了。嗯，但係今次好明顯咧，嗰張牌咧就唔係話 任你玩得晒嘅，係咁就勁過一樣嘢。即係雙面人嚟嘅，我哋可以咁樣理解係咪？誒唔止雙面人啊，好多隻叉叉鬼咗出嚟，唔知發生咩事啊！哦你都揦佢唔住，好似你隻貓咁咧，你你係氹佢唔到啊，鬧佢又唔聽即啊，打佢又唔忍心係啊。十大武器之首咁樣樣係嘛？總之你係搞佢唔掂啦，即係即係又鹹又殘咁樣。而阿劉俊濤嘅講法好鬼死過癮嘅，因為如果個解釋權你再再有有追追溯力喎陰公，即係之前發生嘅嘢都重新嚟過嘅喎。 其實架空咗嘅咧，就唔單止係行政機構，唔單止係立法機構裏邊嗰個立法會主席嘅監誓權，佢嗰個所謂酌情權都唔存在啦。嗯但係牽引到另一樣嘢啊嘛，就係、話如果你話哦誒嗰、個宣誓嗰下嘢係要由法庭先有權解釋嘅，嗯咁上次有人 DQ 咗梁天琦唔俾佢參選嗰下嘢算係咩呢？ 你唔算佢真誠宣誓喎、嗯，你你唔信佢真誠宣誓，但係佢解釋權喺法院嗰度嘅喎。咁梁天琦會唔會出嚟 D 出嚟 JR 咧嚇？有得追溯啊嘛，仲係冇幾耐之前嘅啫喎，幾個月前啫係啊喎。新鮮滾熱辣啦。咁所以變咗就係呢下嘢肯定沒完沒了㗎，嗯搞成咩樣唔敢包。咁總總之就係呢個咁嘅，即係啊，我唔知係咪時金馬行田也好，即係陰謀論也好，點都好咧，係屎蠢到痹咯，絕對係啊！勁蠢咯。 因為佢似乎係想解決面前嘅呢一係啊個危機咧，係啊咁咧就 trigger 咗更多一連串嘅潛伏危機。而啲潛伏其實我哋都唔係覺得咁潛伏嘅，一都係眼見同埋可見將來就會發生嘅事嚟㗎啦。即係等於咁樣另外一單嘢就係誒義和團事件啊嘛，嗯就係有人接見咗義和團嘅領袖啊嘛。我唔係講疑似接見嗰個義和團。多講出聲嘅衰仔，幫狗出聲，唔係幫狗啊係出聲。幫狗出聲我哋我哋我哋冇講邊一個係會啊。 call call 嗱，呢個狗咧，即係我扮龍蝦先，嗯嗯嗯咁樣。呢個狗咧並唔係好可愛、好忠誠嘅人類朋友。OK，呢個係我哋嘅嗰個叫做咩誒通俗定義裡面嘅狗一個六八九啦。嘅狗。啊，係嘅狗狗狗，係咁就上咗就係面聖啦，咁啊即係誒接受到呢個即係大粒麥好高嘅禮遇大粒啦麥嘅加持。即係 國家領導人嘅嗰個加持諸如此類，就話哇正啊！有呢班友仔喺度，即係可以團結香港一樣。嗯，咁其實女王嘅 observation 冇錯咯，即係有啲人嗰個思維嘅能力同金魚唔會爭好遠，得兩秒鐘，effective 兩秒鐘。你為咗解決手頭上嘅嘢咧，你就又搞釋法，而釋法搞一個大頭佛出嚟，就沒完沒了，肯定沒完沒了噶啦。而同時一樣嘢就等於當年嘅時期咧，就要請呢班即係刀槍不入嘅義和團去對付啲洋人 一樣。係哇！你咁唔忠心啊！你扶清滅洋，你啲你啲咁嘅即係叛國賊啊！帶住啲鉛筆扮洋鬼子嗰只，我就斬你。咁當年你同樣一個道理嘅，非常愛國，勁愛國，扶清滅洋，點會唔愛國？啲假洋鬼子啊、義鬼子啊，諸如此類，全部啊，即係斬草除根，仲要圍攻使館添嘛！當年，係咁所以係絕對解決咗一個眼前嘅問題，就起碼眼冤嘅問題裏面佢佢主要有啲眼係冤嘅問題，因為義和團本身係反清嘅。原本係啊，佢就 佢係想利用呢、個兩邊都係敵人，不如就揾一班最蠻無嗰班嚟砌另一班嚇、啊真係有料到嗰班，最後又有料到嗰班就砌冧咗嗰班， 嚇萬無嗰我覺得天下班。大亂咧，結果咪就係就係呢樣嘢啫嘛啊。天下大亂啦，但對佢嚟講反而有利嘅，因因為扶清滅洋嗰班咧對佢先係不嬲，對佢嚟講先係最大威脅嘅。洋鬼子打完你就走咗啦嘛。因為佢覺得係一個好大嘅幫助嚟嘅，因為你平時亂開我，你而家居然咧咁投誠咧，嗯我梗係用你啦，同埋人海戰即係手術片啊冇錯啦，係咪先？人海戰術嚟講，我兩個敵人突然之間變咗自己嘅僆去打我嘅敵人， 嗯咁如果求其一邊中咗，我都解決咗個問題啊嘛。但係佢冇考慮港仔心理佢咯冇考慮佢戰鬥力嘅問題啊嘛，姿勢係啊，梗係啦，係咪先？佢冇考慮佢戰鬥力嘅問題啊嘛。我話咗你幾多人啫，係咪先？而家咁啊，唉其實擺明咧就係啱去咗另一個層次，就係話想提升某一啲新興愛國團體嘅戰鬥力啊。 嗰集本身咧就真係冇乜戰鬥力嘅，大家睇到啦。嗯，動員得出嚟嘅人咧，走嘅時候咧就將通國旗街嗰啲五星紅旗啊、特區區旗抌到周圍都又唔係。知個解釋權喺邊度喎，好過癮喎！你明明將個國旗揈喺地下，犯法唔係垃圾喎桶咁簡單，你踩喎，大家踩緊嘅喎，而且唔係一個咁做啊，集體成扎喎噃。好有系統喎。係啊但係大家要仲有主辦單位嘅嗯噃，有得追，有得 追究嘅噃。即係國旗只是留給某些人踩的，OK 就係咁簡單啦。但大家又要聽下一個謝議員嘅解釋啊嘛，佢話一定係唔小心嘅，同埋咧，謝議員嘅解釋權，我好邪地，我頭先撞到佢咯，哦，係嗱又唔知有冇人 JR 呢單嘢喎？喂，唔小心應該係 要識下法點樣為定義，喺法律咪咯上點樣定義做唔係啊，小心如果潮流興喎。識法啦嘛，冇係喎潮流興率法啦，潮流興電法啦，潮流興剪法，乜都有。我點樣為又嚟啦之唔小心先？係咯，你唔識我點解釋咁所以啫？咁所以變咗你話喂，我我我我我我我唔唔小心插錯咗啲旗，你又話我即係啊叛國啊？哇！鄭松泰可能好啊真係睇錯咗啲旗嘅調轉嘅位置喎，佢幫我擺翻正嘅啫喎。同埋佢好斯文，佢佢可能真蘭花誠定白，佢可手，能真誠定白痴噶嘛，係咪先？你唔 能夠係制止個議員真誠定白痴，幾多議員真誠定白痴啊？議員天生就真誠定白痴噶啦嘛係，係咁你唔會做議員 OK？咁所以變咗就係議會裏邊好多真誠白痴嘅議員㗎，啊，但係白痴但係真誠啊嘛，好真誠就得㗎啦，係咪先？咁佢唔係踩呢支國旗喎。咁但係假 correct 如佢嘅好有係咯，好有系統咁樣將啲國旗塞入垃圾桶，擺落地下，同埋揾好多人去踩佢，喺咁嘅情況底下，到底 邊一樣先違反個國旗法咧？咁呢個係咪集體地真誠地踩國旗咧？咁樣有，我哋而家點樣解釋啊冇錯啦，咁就係咯解釋嘅問題啊嘛，嗯釋法咯，係咯啊因為我我唔知啊，阿鄭議員會唔會釋法嗰啲係啊，真係啊。因為我記得以前咧，通常因為誒誒冇污損國旗嗰啲被告咧，通常係個人嘅被告嘅。係嗱呢度有團體嘅組織嘅喎，有團體有組即織，係應該可能呢啲團體喺呢種污蔑國旗嘅團體喎，咁擺明啦， 哦，係好集體嘅喎，數以萬計嘅喎。你唔好話下次去廁所冇廁紙，哦我好愛國，不過順手有支國旗，哇，點用啊？ 嗰啲質你我摸過啲嗰啲質素好好噶，做得同用好埋大家記多錢㗎。大家諗諗。呢字最近呢個奧運咧升國旗嘅時候咧，嗰嗰四粒星嘅方向又唔係好啱嘅喎，係咪嗰個正咁樣有一個角度嘅問題？真洋鬼子搞錯嘢啊嘛，唔係咪先係唔係唔係唔係，喺國內印刷國內印刷㗎，㗎國內印刷㗎。你落錯 order 啫嘛。咁我就佢咪真誠地犯錯先嗱，但係佢令到呢個國家喺國際層面出醜喎，嗯， 係嘛？咁到底即係呢個出出國際都係一個係啦，呢個國旗唔啱，係咪即係代表呢個？其實係咪真誠地代表國家喺國際體育盛事上面嘅真實成就咧？諗揾人幣去識下呢個有法先得咁啊，咯喎。咁所以變咗就係話呢個所謂釋法事件咧，就即係又係嗰句沒完沒了嘅，即係攞嚟玩，即係有人咁咁蠢去咁做的話，咁睇下佢睇下點玩咯。誒、但係另外一個有影響嘅，反而就係釋法之後，你 DQ 咗兩條友仔， 再嚟啊對住呢、個啊，即係即係小麗，咁、極有可能就講緊陰謀論係乜家科咧，就係、話要製造一個俾建制派重選嘅機會啊嘛。嗯，係咁而家講緊到底係因為每一個區都冇咗一個人，變成單議席單票嗰種選法啊，定還是監粗製造多一個空缺出嚟做比例代表嘅補選定點樣呢？咁而家嘈緊呢樣嘢啦。嗯， 咁、個講法呢就係話，哦，如果係比例代表嘅選舉的話呢，咁啊建制派贏面大啲嘅。咯，絕對係啦。比例代表就本身就係為咗九建制派喺九七之後有人入到局啊嘛。嗯哼，我哋記得最初立法局選舉嘅時候，九一年呢，嗯，所有建制派大粒佬單議席單票對輸晒啊嘛冚全部輸晒啊嘛啊。到到呢個九七前嘅最後一屆立法局選舉呢，嗯 都係全部輸到謝㗎。最經典就係曾鈺成輸俾廖成利啊嘛，嗯哼所以先係玩呢個比例代表制嚟確保建制派有人入到去。係啊，結果咧，呢、個比例又係代表制沒完沒了嘅問題就啦。引咗好多調翻轉頭啦，而家掹到車邊嗰啲反最反嗰班咧都入到去，係啊就係因為比例代表制佢哋先有得入。係啊邊個玩呢啲遊戲規則玩出嚟咧？你自己諗咯，係咪？哦又係沒完又係了。沒完沒了，咁所以同埋仲變咗就係有另外一個陰謀論最怕豬隊嘅。 友啫。即係呢一個就當然係一個好實際利益層面上面嘅理解啦，即係話喂，而家我梗係因為今次立法會嘅選舉咧，就對呢個非建制咧，即係泛民啊、本土啊、激進勢力咧有利，咁所以咧，今次做咗呢個釋法之後咧，佢一連串嘅後邊 DQ、DQ、DQ，會唔會加埋 DQ 到十個咧？咁樣重新選舉，跟住有啲咩真愛國啊，跟住幫狗出聲嘅組織嘅陣營嘅鼓吹，同埋一個大力嘅推動之下， 會唔會有更加多嘅建制入或者個咧？幫貓出聲，我一定贏晒佢咯。唉，幫貓出聲，我去投，我幫佢助選。佢話一定係係，輸，但係咧，仲有另外一個誒、呃、講法嘅比較陰謀啦。當然，嗯即係雖然我哋呢個節目咧， 誒都好少講陰謀論嘅，咁、但係咧。小講私怨啫，陰謀冇所謂㗎。哦，思源都 OK 好講嘅，其實都咁，但係嗱就係話咧，其實因為咧，呢、個又係講特首戰啦，因為特首選戰咧，距離咧好少時間啫，其實係啊即係兩個月左右係啊係啊係嘅啫啊，居然兩個月剩翻一堆。 都冇人走出嚟喎，即係除咗胡官之外，嗯咁啊、當然大家理解點解咧？你越少時間，你咪越少時間揾到啲黑材料出嚟啦，係咪？咁同埋咧就係、我已經組織晒所有嘅動員能力啦，嗯我一埋牙就同你硬戰啦，就唔好好似之前咁樣同你打消耗戰，跟住咧同你慢慢互揭瘡疤，因為大家都知道咧，如果講到揭瘡疤咧，連呢個 Donald Trump 都唔係六八九個對手嚟噶嘛，係咪？咁但係咧喺我諗而呢、家啲選民唔 care 㗎啦，個 唔關我哋事添啦，根本唔係關唔關我我事哋都冇份唔 care 㗎啦選，嘛，因為係咩未見過啫，係咯。咩未見過我理得你係啫。咪呢個地窖有呢個誒酒，即係呢個酒櫃，定係上面有個你話泳池僭建，你咪又係咁咯有一樣啫嘛，係咪先？係啦，你話佢即係鮑魚拉啊生生多個咁，哇大佬你袋咗五千萬，你點計數？大家咩未見過啫？你咪 鬥爆嗱咁，所以變咗就係呢、個嗯呢、個呢、個我唔唔講話核戰啦，但係呢個武備競即係個所謂武武器競爭呢個 arm race 裏邊的話咧，就會出現一個好過癮嘅情況㗎。咁玩慣選戰，分析選選戰都明咩事，叫做麻木啊嘛。嗯你刺激到佢某一個地步的話，大家唔再受刺激㗎啦。嗯，哦，即係等於 Donald Trump 咁，擺明係衰人嚟爛仔擺明係爛仔咁照轉，話自己死。咁係所以變咗就係話，今次點解話嗰班友仔如果係計算 驚人哋出黑材料而遲入閘的話咧，我覺得唔係太合理一個假設。點解咧？係大家都明㗎啦嘛，你乜嘢渣得過，咩嘢差得過？而家台上面嗰班友仔啫，咁、嗯你會有啲咩差得過佢都冇㗎啦嘛。即使你係一個白痴仔，但冇所謂㗎。嗱，但係又咁講喎，雖然現實客觀係咁樣分析啫喎，嗯但係嗰班譬如有陳德林啊，或者係雙曾啊，咁佢哋本身都認為自己係呢個，即係唔好話愛唔愛國先啦，即係我哋講佢哋一個道德人士嚟㗎嘛，即係佢本身 咧都係一個有頭有面啦，咁同埋就係、喂，你六八九啲嘢就揚晒出嚟啫，喂大佬我啲嘢未揚出嚟嘅喎，我就無謂太早入閘，俾你有機會讓我啦，我梗係。石商就唔好入閘啊！我梗係揣摩咗誠意，make sure 我背後咧有呢個大有力人士咧 嘅護持。起碼開綠加持燈先，係啦唔，起碼唔加持都要開綠咁我先走燈出嚟先。。如果到時我嘅後邊嘅碼頭已經啦哼哼聲嘅時候哦咧，，即係即係上次嘅糖糖出事，嗯大家驚呢個跟車太貼，冇錯，企錯隊係啦嗯。咁所以咧，我梗係等到咧，我全個班底齊晒啦，我證明到俾即係數中央睇，埋票。係啊，咁問題數唔到票啊嘛！今次嗱，咁所以變咗嗯你個個惡性循環也好，即係就乜家伙都好啦，就係今次選委 天下大亂啊嘛！嗱，選委嗰個選舉選情冇辦法預測的話呢，就變咗你入閘嗰班友，好似女王話齋，你數唔到票啊嘛，你數唔到腳啊嘛。咁所以泛民話而家力爭三百席，我唔知佢最後爭幾多席出嚟啦。咁、嗯但係你喺嗰、個、呃、演藝界演藝界嗰個投票結果已經好鬼死係好過癮啦。黃啊， 誒勁黃啦，勁黃啊！咁就變咗有啲人已經好鬼死睇唔過眼㗎啦。咁喺咁嘅情況底下，咁啊亦都有人話，咁所以今次釋法也好，咁啊啊六八九出嚟又又爭靚頭功，啊認晒話自己威，咁明明已經入咗幾個 JR 對住小麗㗎，都要自己加多個。嗯，仲有人話個民調話個民望升咗㗎， 梗係啦，有呢一單嘅，佢哋嗌爭啲嗌錯咗，叫做分析法撐港獨，今日嗰單嘢啊嘛。誒，千祈唔好但係低估現香港 對建制支持嘅嗰個民情啊！冇有有有錯嗱，呢個千祈絕對有係係呢個絕對好犀利，因為呢班人通常喺網絡上佢哋唔蒲頭嘅嗯，嗯，但係嗱冇好多錯，都係喺媒體啊、網絡你唔見係啊佢哋㗎，。但係一個好強力嘅民意基礎係喺度嘅。其實唔使咁講咁複雜添啊！我哋就咁去茶餐廳咧，嗯你只要電佢有部電視播住個 CCTVB 嘅新聞咧，嗯你就一定會聽到頭先阿楊所提及嘅嗰種民情啦。好犀利同埋我相信六八九咧喺最近呢個美國大選度咧，佢都學到嘢嘅。 甚受鼓舞，啊深受鼓舞冇錯啦，因為見到話原來咧係冇經驗啦，同埋呢個爛仔有如黑材料多到咧就滿天星嘅。嘅潮流興爛仔，冇錯啦，嘅 Donald Trump 都能夠咧贏，因為乜嘢咧？就係協民水咧，就以令呢個國家嘅咁、樣。係即使咧所有嘅傳媒唔喺你嗰邊啦，記住喎，其實 Donald Trump 嘅情況同香港嘅六八九係好似嘅，除咗一個就已經係在位，一個唔在位。但係你可以發覺，原來所有嘅傳媒即使一 面倒地反對你、唔中意你，以及你嘅對手其實係一個好有政治經驗嘅人都好咧，有政治潔癖嘅、有光譜嘅都好咧，你都能夠咧反敗為勝嘅。點解啊？因為原來你協民水就已經夠噶咯喎。咁所以香港有啲乜嘢能夠激起好強烈嘅民水，就係、今次咧，我哋有梁游呢兩位小學雞仔咧，唉出現咗一場嘅好戲。嗱，又係嗰句啦，先唔好理佢係有心定無意，呢、個都唔係個 point 啦。個 point 就係而家呢一個最怕。豬 隊友啫，有嗰句冇錯啦，就係俾六八九可以咧，利用呢兩個豬嘅隊友咧，就令到佢喺今次呢個特首選戰咧，獲得一個好靚嘅即係但先機頭係呢個都係好籌咯。表面咯，即係嗯，你啲民調固之然唔準啦。係咁但係如果話呢個糧油呢鑊嘢係會咁大影響的話，咁你而家嗰個選委選舉又唔會咁一面倒變黃啦，嗯明唔明啊？咁所以 到咗你即係公開所謂公眾選舉嘅時候，即係補選嗰下嘢，會唔會效果呢？呢個可能會見真章少少。係但係起碼喺選委會選舉裏邊的話，係見唔到啲影響， 依然係一面倒 A、B、C 嘅。嗱，咁你又見到六八九又出招咯喎，佢就嗯出咗兩條友仔喎，係咪入咗呢個行政會喎？係嘛？小學呢單自由嘢黨啊，係哇，小學連呢個咧廿蚊張都有你而家去。廿蚊有張廿蚊自由黨主席喎，係啊，係啊連呢個田少啦，同埋呢個李鵬飛都出咗聲但係呢啲㗎啦，咁選樣。戰策略的話咧，我唔知點打牌啦。嗯除非就係有人真係咁死忠嘅啫。official 係有機會有噶嘛？ 記唔記得當年第一個跳出嚟幫佢站台嗰班友仔咧嚇？阿、何喜華咧就好傻好天真嗰啲咧，好 pure 好 true 嗰啲咧，嗯就話俾人老點咗啊嘛。誒、再有人問佢嘅時候，咁再俾你選多次，你會唔會選六八九啊？佢居然唔表態喎。咁然之後咧就過過癮啦。咁見過鬼唔怕黑咩？唔係見過鬼唔怕黑嘅問題啊！調翻轉，你諗下，今次邊個係佢嘅即係殺父仇人啊？廿蚊張啊嘛，嗯，你廿蚊張入咗行政會議喎，啊唔見何喜華入嘅喂， 你想箍咩票啊？你諗諗，咁所以好過癮一個 situation 就唔知發生乜嘢事。咁如果話為咗要箍自由黨嘅票，或者中產嘅票，或者小商界嘅票，你係要廿蚊張入呢個行政會議，嗯，咁先前阿女王講嗰啲，咦，以上次靠民粹嗰啲去咗邊呢？咁難道廿蚊張又好有民粹啩？呢、個又唔覺喎，佢有另一啲嘅民水咯，我覺得有錢佬嘅民粹。係咯，即係有錢佬同埋嗰啲鋪頭業主嗰扎民水咯。 嗯，啊，既得利益者其實都好勁民水㗎。同埋咧最好笑就係咧，連嗰啲係既得利益者、啲有錢財團以及大業主嘅受害者啊，即係佢次一級嘅，即係我哋講嗰個滴漏滴漏咧，佢係喺第二陣嗰扎，即係啲佢可小商戶啫。係啦，小商戶佢可大能。貴租嗰扎，冇咗佢有六個鋪、八個鋪嗰啲啦，但係佢會喺度鬧緊，就話得李卓人話經濟好嘅咋咁樣樣，我親耳聽到嘅。但係其實咧，佢咧就係呢個 廿蚊張，佢認為係佢業界代表嚟嘅，因為講緊飲食界啊嘛。咁咧同埋咧呢個時候，其實佢都唔 realize 自己嘅身份其實咧係三文治裡面咧嗰嚿冇人要嘅青瓜啊，其實係又霉又縮嗰嚿，即係永遠人哋抽就抽咗你出嚟嘅，因為佢係最 disposable 嘅。因為小商戶你唔係負擔起呢個香港經濟命脈嘅呢個主要幹部成員啊嘛，叫做，反而就係、如果喺政府 value 嘅眼中就係、哦你嘅大財團啦、大業主啦，佢哋都有民想，因為佢哋譬如你見到點 解 解佔領運動或者任何嘅反社會示威啊、遊行啊各方面咧，佢哋嘅力量咁大，包括今次嘅幫狗仔出聲咧，係咪？呢個愛護動物團體咧，你發覺佢嘅背後原來係好多嘅金主嘅，唉陰公啦。其中有一個咧，我見到就發覺 shit，原來咁多年俾咗好多生意佢做嘅喎，嗯百老匯啊。哦，嗯係啊，原來百老匯居然係呢單嘢嘅其中一個金主嚟嘅。嗰、個唔開人 係啊，叫李子良啊，百老匯電器老闆。咁係啦，同埋仲有幾間嘅咁樣。但係依個頭先講百老匯嗰個老闆咧，就係、幕後金主。 OK 咁但係原來咧，仲有啲咧係幕後金主兼係核心即係義和成員。係啦，義和團嘅呢一個神打高手。嗯，就係咁，所以都幾複雜。 啊，不過咧，你頭先講下 DQ 呢一樣嘢咧，嗯我覺得更加值得擔心嘅唔係邊啲人有議席，邊啲人冇議席，定係補選嗰個後果，而係依依此例開咗之後咧，佢根本就係變相隨時可以改動選舉結果。嗯哼，即係話，即使你當選，我都可以用各有搬龍門種係啦唔同嘅理由嗱，你入咗龍門，誒、對唔住啊，我覺得呢個龍門係要擺左擺左啲， 呢、個龍門要擺右啲，我有追溯力，追溯響開波之前嘅幾多分鐘個龍門點樣擺法，完全係有能力將我唔想見到當選嘅人，而當選咗我就將佢踢走。其實即係而家咧射十二碼加時咧要射十二碼啦。嗱、咧你射咗入咗球之後咧，佢就話啊，其實咧頭先嗰個黃牌同埋阿紅牌咧，其實唔啱嘅。 咁所以咧佢哋踢咗唔計啦，所以個加時亦都唔計啦，咁樣咯。呢個大鑊啦！嗱，因為一場比賽呢，我哋講足球啦，你球證吹咗雞嘅嗰一刻，所有判罰不能夠改變㗎。即使你全世界廿幾三十億人面前，個慢鏡頭肯定個球證判錯，都不能改變任何嘅賽果，係唔可以有任何追溯力㗎嘛。呢啲先至係叫做比正，即係公正嘅比賽同埋遊戲規則啊嘛。而家香港呢一 種玩法完全唔係㗎。啊！完全係你依正規矩做，依正規矩入咗局，佢都可以用任何唔同類型嘅藉口同埋手段，去將自己覺得 睇唔過眼嘅人踢走，然後重新玩過。沒了啦。基本上你已經唔尊重嗰個法律在先嘅，咁你 expect 個法律會保障你？你明唔明啊？就咁簡單，即係法治嘅概念，英國佬幾百年來玩咗已經知咩事。咁所以點解若干程度嚟講呢？你就算有權嗰個呢，都會。即係有所忌憚嘅，原因就係個邏輯 exactly 而家大家睇到發生咩事啦，就係、 當你去破壞個法制嚟遷就自己嘅時候呢，唔好 expect 個法制係會保護到你咯。而家冇人係受保護嘅話，你知啊，咁所以唔係搬龍門咁簡單，唔係單方面受害嘅，兩方面都係受害㗎，擺明係會亂晒大龍嘅呢個。但係即係嗱，頭先你所講嘅咧，蕭公子就係話啊，因為英國人佢嘅高瞻遠矚啦，即係佢知道咧就係話我經驗嚟嘅咋，係。 撞得板多你就知㗎啦，係咁簡單啫嘛。咁但係因為佢有機會撞板啊嘛，但係你發覺喺中國咁多年嚟嘅，佢唔會撞板嘅，因為佢不斷咁 prevent 自己撞板啊。唔係啊，佢個 system- 經常撞板嘅問題，係個金魚嘅記憶有限啫嘛。你每次改朝換代死嗰啲人，幾多個人頭碌落地，they never learn。呀，不但係碌落地嗰啲係人哋嘅人頭，人哋嘅仔女嘅人頭啊嘛，唔係佢皇室 blue blood 嘅人頭啊嘛。嗱而家個 to correct 呀，佢哋只不過 剁人個頭嘅時候好開心啫。嗯，佢從來唔留意後邊有邊個喺度拎住把刀啊嘛。係就係咁簡單咯，咁所以變咗就係話，基本上一個完全係一個即係視覺問題嚟嘅。咁、嗯所以哦，因為人哋人頭一係，不過對於人哋嚟講，你都係人哋啊嘛。嗯明唔明啊？嗯英國佬你估冇劈過皇帝嘅人頭落地咩？佢哋自己知，咁所以呢個好常理嘅一件事嚟，但唔知點解中國人係會唔知嘅咯。嗯咁即係個惡性循環永遠唔會斷得到嘅，就係話你 用呢個強權去壓制甚至消滅你嘅對手嘅時候，你諗清楚佢發生咩事。 如同樣嘅道理，你後邊如果嗰個人要佢可以喐你。諗到嘅話，佢就唔會咁做咯。但 what I'm trying to say is 就係佢覺得碌嘅係人哋啲仔女嘅人頭啊嘛，嗯人哋嘅血我咪廿萬頭咯，係咪？咁但係就係話，喂，你覺得哇哇，你呢個追溯去到七月一號誒誒一九九七年，咁同埋咧會後患無窮。佢下一次再有下一波嘅 crisis，佢咪又再釋法咯。又要再提升翻個社會鬥爭情緒咯。 Exactly，係啊今次釋法之後呢，佢特登揾呢啲咁樣樣嘅叫 做組織，嗯就唔揾傳統根正苗紅嗰一集，其實係有意將呢啲 叫做最俾以往最俾人睇唔起，甚至係根正苗紅嗰班都睇唔起嘅嗰班，嗯哼，就抽起嚟啊嘛，話你哋做得好啊嘛，仲要由佢哋嘅口中講話，誒、哎、我我俾翻回鄉證你反對派啊，其實即係鑑山啊俾個多撚謝晒啊！我有嚿骨頭由一隻狗擔出嚟，啊啊送條送條骨頭俾你啊咁樣，即係提升 一隻狗嘅地位就係咁樣樣啊！啊，佢以為好叻咯。個反效果係乜家科咧？正如阿楊話齋，咁所以點解曾主席會開始變咗即係呢個即係反動派係啊咁解啫嘛？呢個你夠膽死當面刮佢啊嘛，咁你會發生咩事啊？你喐埋佢細佬啊嘛，大佬。 Exactly 呢個唔單止係喐細佬嘅問題，因為咧誒、我自己都有接觸過好多一啲根正苗紅嘅人，無論你覺得佢哋個政治立場點樣柒、點樣差、點樣衰都好， 佢哋呢班人咧有個道德水平或者才幹咧，肯定係比而家出嚟鋪面嘅呢一紮咁樣樣嘅乜嘢愛字頭啊咩出聲呢一紮咧係高好多嘅。所以佢哋本身見到呢一紮咁樣有呢啲友仔蒲頭咧，佢哋條氣一樣非常唔順係唔。信㗎？除咗你有份爭寵之外呢，佢覺得你呢班人根本就唔係愛國，你只不過係趁亂火中取栗、火中取粟嗰嗰個咁樣， 即係根本就唔係佢哋嗰種愛國， 喺度搞亂社投會。機分子啊嘛，係，同埋佢俾人擺歪啊嘛！喂，佢一生人貢獻俾你共產黨，學你話齋根正苗紅，個底又好，個 pedigree 冇㗎啦，一 Blue blood write off 㗎啦，係嘛？但係 write 喂 off 喺呢個㗎啦時候，你因為政治利益嗱嗱，呢一班根正苗紅係真係有理想嘅喎。佢係啊係啊，好多係當年佢阿爸佢咩都好啦嚇，係真係信呢共產黨係為人民嘅，為人民好肯犧牲㗎服務好肯犧牲㗎。跟住有人嘅即係家中嘅父 輩係為黨犧牲㗎，死人死過人流過血嘅。曾主席咪就係咯，係啊佢細佬坐監㗎，係啊一個中六學生咋。冇錯，咁但係發生咩事呢？咁樣樣係嘛？佢亦都為香港建立咗一個偉大嘅民建聯啊嘛，啱唔啱啊？咁但係而家你居然揾咗班柒頭出嚟，係啊，你自己睇下，民建聯都未最根正苗紅，嗯工聯會先最犀利啊！係結果你睇下工聯會喺最近呢個立法會選舉點樣被犧牲啊？嗯係嘛？ 你為咗保咗呢個新進嘅周浩鼎阿拱，犧牲黃國興，連跟住新東仲大鑊台橋嘅身，連台橋嘅身份都啊！冇一個西環契女呢，啊擺明我 hea 住選，結果呢就拱冧咗鄧家彪啊！結果工聯會嗰集出嚟喊晒鬼殺咁嘈，工聯會係咪親生仔啊？契仔契女你又咁睇啊？ 即係佢而家嗱，對唔住啊！你哋永遠，你哋永遠自願自甘被犧牲，冇得拗咯。嗯哼你睇下人哋而家直接乜乜出聲就提升到去張德江，係啊張德江喺政治局上排第三，係啊，習近平排排第一。幾時輪到工聯會啊？幾時輪到工聯會俾佢接見啊？ 幾時輪到工聯會幫佢傳話，話可以啊有回鄉證再睇下，再調整啊？睇下呢個廿蚊張嗰個任命，你係睇到咩事啦？擺到明㗎啦，你仲喺度搏命撐，話咩最低工時、標準工時嗰啲咁嘅嘢，唔使諗啦！你工聯會嗰班友，即係 DQ 嘅唔止淨係議員咁簡單咯。 即係係唔係 DQ 嘅問題㗎？佢哋啲 IQ 有問題。 OK，同埋 IQ 嘅問題。同埋有單笑話啦，就唔知真定假嘅，就話咧今次呢個幫港出聲咧，就上去啦咁、樣啦。咁咧呢單嘢就當然係令到所有嘅根正苗紅嘅本身 blue blood 嘅嗰一紮嘅紅底人士咧，啊喺、香港全民有三四十萬嘅共產黨員啊嚇，活躍於各行各業啊，佢成為佢哋骨幹成員咧。咁佢哋都係詫異，即係點解會輪到呢個 九流係啊，嘅幾？時到佢哋咧？係啦，咁但另一單詫異嘅嘢咧就係咩咧？就話原來咧誒、突然之間，哎呀，我皇恩浩蕩賜嚿狗骨俾你翻嚟回鄉祭祖啦，咁樣、即係俾個回鄉證俾泛民咧。原來傳説中係連西環都唔知道呢件事嘅噃，突然之間上你一個 prize 嘅咁樣，係啦，大家點睇呢件事咧？啊，甚至連政府啊，嗯，都係遲公佈呢一樣嘢嘅時候咧，其實都係遲咗 嚇。俾呢個阿出聲，仲要阿阿遲蓉蓉嘅啊，張蓉啊，啊唔唔係容樂琪嗰容，你個容容我又突然間諗起呢個張蓉啊唔係張點唔係點張突顯佢即係受嗰個皇恩浩蕩嘅恩寵啫，係咪先？哦，嗯係特即係特登係打張牌俾你上。嗯係嘛？咁啊，至於你啲回鄉證呢一樣嘢呢，亦都係俾傳統泛民嗱。而家我叫做伸出橄欖枝啦，唔接受就係你哋嘅問題啦，亦都係 另一種借力打力哼，長毛啦會。即時笑佢咯，係咯，因為想咪揾佢嚟出聲啊？係咯，傻嘅。 所以呢呢一樣嘢呢，不過我亦都睇，亦都睇得出佢係內部啊，佢哋嗰個陣營幫佢哋做嘢嘅人呢，啊有好多嘅不滿。嗯哼，有不滿嘅時候呢，佢就為咗呢一班友出嚟撐你啊，鼓勵其他新興嘅嗰扎出嚟 啊，佢哋叫做勇武係嘛？咁呢，就特登攞其中一個出嚟做 model study。嗱，嗯哼共產黨嘅嗰個 model study 文化呢，就幾十年嚟都係咁噶啦。啊，農業呢就學大寨，啊，全國學山西嘅大寨；工業呢就學大興。即係樣板啊嘛。樣板啦，革命樣板戲啊，但係所有樣板電影 即係劇作全部淨係睇八個革命樣板，就 model study，而家就係一個 model study 啦。嗯嚇、新興嗰班唔該你哋學佢，啊舊嗰班咧你哋睇住啦，唔係淨係靠你哋噶，啊我哋仲有另一啲新嘅契仔噶，嗯親生仔可以唔要噶。師生仔，咁亦都係相同嘅邏輯啦。誒、有啲可能即係冷血少少嘅分析，大家冇留意。 即係正如香港班後生仔好鬼死唔滿意班老泛民，其實一樣嘅照鏡嘅。嗯即係話班後生仔點解會誒又要拆大台啊，又要拆學聯啊，諸如此類。係點解又要搞啊？即係割席啊，又唔親就就就話呢班泛民誒賣港啊，諸如此類。原因就係過去嗰幾十年呢，你所謂民主進路上面冇寸進，甚至倒退啊嘛。嗯咁其實調翻轉頭啊，你站在北京嘅立場睇，難道嗰班老愛國 又交到功課嘛？明唔明？我諗清楚。嗯，難道啲老愛國又交到功課嘛？極其量係僵持咗喺度嘅啫，即係江湖狀態嚟。呢個呢班老外國，結果你睇下佢哋出嚟搞咗咁多年呢，日日喺度鬧泛民乜乜物物，結果呢就越鬧就越仲大鑊過泛民嘅就係啲毒嘅出嚟。係嘛？佢哋越搞就越令到香港嘅嗰個離心傾向越嚟越大啊嘛。所以我哋見到一啲傳統嘅老愛國呢， 佢哋本身因為同港英當年鬥爭咗咁耐，佢哋本身呢嗰、個眼光、見識等等，哇，係唔同嘅，係嘛？嘛所以我哋見到二零零三年嘅時候呢，嗰位曾主席呢，就帶頭出嚟話撐廿三條啊，甚至出嚟啊啊！我哋啊嗰啲出嚟遊行嗰五十萬人係被誤導啊等等，到到今時十幾年之後呢，佢講嘅嘢 係唔同咗另一個人啦。我哋睇見佢嘅政治水平係提升咗，嗯不過呢，又有啲時不與我。但係我就會覺得其實嗰個轉捩點呢都冇咁遲啊！好老實，其實上一次咁，所以點解話班老外國交唔到功課呢？北京有意見呢，早於上次政改已經出現咗㗎啦。嗯，即係其中一樣嘢即係唔係政改就甩碌咁簡唔單，係咁樣咁簡單。喂嗯有人好唔滿意， 將我哋嘅招牌拆咗。我講啲抄咗話講啲嘢唔啱聽，sorry sorry，係，唔啱佢聽，我冇喵過，喵。喂喂喂，哇哇哇哇哇哇哇，真不如係好放放嗰度真係啦。放呢邊啊好唔錯，真係好唔放呢邊錯啊放呢邊 OK 啊 OK，我哋搬龍門啦係，我搬唔龍門啊係淨得就係鄰近地區識嘅，我哋都識嘅。嗱，至高無上㗎呢樣嘢，你明白啊？啲人嗯喵，繼續喺度玩緊。 OK，繼續，你又俾佢搬，你又俾個龍門佢咯。佢 唯有咁啦，拆咗 forum，剩翻決戰啊，繼續啊，食法啦你嚟。拆大台呢只呢個真係太太嗱快，啱講翻嗰個所謂新仇舊恨係乜家科咧，其實佢轉變一早已經出現咗噶啦。記唔記得上一次政改咧，搞嗰個乜家個超級區議會出嚟嗰下嘢咧，話係雙方洽商啊諸如此類咧，其實北京唔係好滿意㗎。嗱，好多人都冇留意呢樣嘢。嗱，雖然泛民俾人插佢話咩密室誒、呃交易啊諸如此類，就話佢賣港啊大扎嘢。 但其實睇個結果出嚟啦，從結果睇啊嚇，唔係話你個原則咁即係光環諸如此類。出嚟嘅結果咧，其實係同北京完全調翻轉嘅。嗯因為不停有人寫緊小報告話俾北京知，甚至係大字標題話北京知。誒其實沉默嘅大多數呢，先係主流意見嚟㗎。你俾沉默嘅大多數有選擇的話呢，佢哋會選擇愛國㗎啦。但係結果超級區議會出嚟的話呢，又係六四咯， 冇改變到個比例三個對兩個咯。三個兩個今次都係喎一模一樣嘅改變唔到，即係話個基本盤冇改過，嗯亦都即係沉默嘅大多數，你點挖落去都好啦，結果都係咁樣嘅。嗯咁所以點解話調翻轉頭，北京會激進咗呢？嗯同樣道理㗎。你班老海國咁多年以來，你冇令過香港嘅主流民心傾向於 多嗰邊，你明唔明啊？人心從未回歸，嗱，話呢個最極嗱點解會人端咗呢個點係人心從未回歸？點解會人心從未回歸？因為你嗰班老愛國，佢哋嘅嗰種意識形態啊，太仲係夠啦，仲係用嗰種傳統，即係 港英鬥爭啊、愛國勢力嗰樣嘢。佢冇到離開係啊過嗰個心理陰影㗎嘛但到到個別老愛國真係開始有啲反省嘅時候呢，嗰、個局勢已經變到 佢佢掌握哋都唔到咯。掌握唔掌握唔到，到㗎啦同埋翻唔到、扭轉唔到，冇計㗎啦，係嘛？連去見一個前港督，佢都已經 俾人督萬箭穿心。萬箭穿心啊，背脊都花晒。係啊，啊你就見到人言可畏啊。係啊佢已經係冇咗公職㗎咯噃，你係啊諗清楚喎。如果佢同埋你提早同埋你諗下佢以成世嘅呢個貢獻咧，佢連出席一個會議都唔敢喎、係咯即係你成世嘅功，你唔好話功過啊！即係你成世人咁多嘅功勞在身咧，係嘛？黃袍加披，你都唔夠膽去喎、係仲要萬箭穿心嗰種，係啊令到佢唔嗯能夠去喎。咁所以其實唔係話單一 係誒、呃香港呢一邊所謂泛民嘅陣營出現變化，同樣照鏡，其實老愛國嗰邊咧一樣出現變化，咁所以會越玩越激咯。啊咁其實咁所以呢個比喻呢，就係一個即係武器競爭，即係武備競爭就咁簡單啦。你提升，我又提升，escalation 嚟嘅，嗯兩面鬥擊嘅喺度。係咯，嗯所以你陳佐依啱之後又補多句咯，係要打 過街老鼠咁打咁樣樣。係啊你呢一樣嘢直其實頭係文革嚟㗎啦，純係啊，純粹係一種聽過啦情緒嘅一種宣泄煽動嚟嘅，，嗯。直情煽動。我覺得嗯哼唔單止係宣泄咁簡單，直情係情緒嘅煽動。咁、嗯哼我預期未來啦，嗰站愛字頭啊，或者愛字頭之下之以外，再另一站唔知乜嘢愛定咩呢？啊，又會更加多呢啲奇奇怪怪嘅 嘅鋪頭啊！咁佢哋之間裡面呢，又可能互相打生打死嘅，嗯爭寵啊嘛。係啊其，實好多人講過㗎啦，即係話而家成件事咧，香港局勢又好，鄰近地區都好咧，係文革化嘅。係啊即係雖然雖然即係好多人就話，唉，你即係你唔係攞扎包子同毛澤東比啊，點比啊咁嗱？實際上才幹有冇得比係一回事，OK？但係的而且確個趨勢係文革化嘅。你發覺文革嘅時候，佢最初佢都係你明唔明嘅？即係一槍大 字報啊，係嘛？炮打司令部啊，都係起碼會用呢一個意識形態咧，作為一個籠絡嘅一個手段同埋工具。但係到後尾咧就已經唔使啦，因為佢已經可以煽動最底層嘅人咧，即係紅衛兵啊，大家都已經浩浩蕩蕩上街去啊，揸住毛羽綠。常理嚟啫，啦即係即係大家你見到冇數咗個即係嗯即係即係年份嘅問題啊！即係係從即係你飲酒都係講年份，文革都係講年份噶嘛。嗯，而家當權嗰啲文革嘅時候係咩人話？ 紅衛兵先唔係就係嗰班小朋友咯。係，當年嘅紅小兵就係而家當權嘅老人家，嗯嗯嗯。明嘛？咁所以呢啲所謂啊，即係即係佢嗰個記憶嘅印記係冇改到㗎。佢喺呢個鬥爭嘅環境裏面長大嘅。但係佢以你諗下為自己升咗呢嘅時候，佢發覺而家突然之間出咗一班呢，吓上晒年紀嘅紅小兵喎，即係幫貓貓狗狗出聲嗰扎咯，你明唔明啊？即係話點解佢 即係點講以？你初時同埋你香港咁多年嚟，其實真係需要唔同嘅，即係愛國都係一種意識形態嚟噶嘛，佢都係一種灌輸一種潛移默化嚟噶嘛，即係話俾你聽，你要愛依個政權，等於你愛國啊！ 嚇好多好成功地洗咗腦嘅，咁但係你發覺而家原來唔使噶啦，就係、總之你協民粹就已經得噶啦。總之咧，你唔係你係唔係中國人，你係中國人，你就要撐今次嘅釋法。咁所以點解今次幫港出聲會走咗去能夠面聖，而反而其他嗰啲唔得？真係會嗱你 真係嗰個矛盾係去到更加深層，同埋更加喺佢哋內部啊！誒、即係唔係淨係黃同藍嘅鬥爭啊？而家係藍裡面都要再分係偏紅嘅藍啊、淺藍嘅藍啊，同埋係即係土共誒、香根正港苗紅嗰啲根正苗紅嘅藍咯，係誒啊，同埋咧，你頭先話淺藍啊、根正苗紅等等，話你聽最根正苗紅嗰啲咧，嗯佢哋反而唔喺呢個咁嘅環境底下，佢哋唔會真係亂咁嚟， 冇晒章法。而家呢班新興嗰班咧，佢哋係會做一啲傳統根正苗紅嗰班唔會做嘅嘢嘅，嗯哼，直情乜嘢底線都咪就係可以冇晒。紅小兵啊、紅衛兵，咁你亦都可以反映你北京可以依賴嘅力量咧。嗯傳統嗰個愛國力量都真係反而唔係咁掂嚇，甚至可裡面可能有啲抵制情緒，我哋唔知添， 係嘛？你見到曾主席兄咁啊弟內部矛盾就就知啦。肯定㗎啦。曾主席嘅人版嚟啦，係啊，曾主席因為佢喺呢個誒、呃根正苗紅嗰扎人之中咧，嗰、個即係精神力量啊、嗯哼地位啊等等都係肯定係最高㗎啦。嗯哼。而你係咁樣而受到咁樣樣嘅對待，你估佢哋真係會條氣順啊？ 但係佢哋唔會出聲噶嘛，亦都唔方便出聲噶嘛。佢依然好誒聽話咯。一定係好聽話，一定好聽話。不過內裏嘅不滿就肯定有噶啦。嗯其實呢種內裏不滿呢，喺九七之後冇幾耐已經出現，因為當時呢，我就誒同佢哋都有啲接觸嘅時候就係、裡面有好多人就覺得我之前幫你鬥爭港英，出晒聲嗯哼赤殺搏上陣，你而家 啊回歸之後就叫我哋全部收聲，要一國兩制不干，要乜乜乜乜咁咧，班友自自浸浸好嘈好嘈好嘈。咁後來呢，當時呢，就誒、呃叫做中聯辦嘅某啲副主任啦，專門做組織上負責組織嗰方面嘅呢，都要親自落去拜會嗰扎人嗯哼，啊，因為呢，要安撫翻佢哋嘅情緒。啊，嗰陣時已經係咁噶啦，何況而家，唉， 但係而家有一個好新嘅形勢變化啊嘛，嗯就係當年呢一班即係又紅又專嘅老愛國呢，的而且確 係同資本家劃清界線噶嘛。咁所以發覺好過癮就係啊，又數翻二零一二年嘅時候，啊練乙錚俾人啊，即係嘈佢收聲。其中一樣嘢最過癮嘅就係板塊論啊嘛，新板塊嘅構成係乜家科？你睇睇。咁所以如果你睇翻個義和團呢，你睇個構成組組合呢，背後嗰啲財團啊、嗰啲財主啊諸如此類呢，係完全同老愛國嘅預期呢一百八十度㗎。嗯，講得難聽啲呢，係黑金政治嚟， 係黑金政治嚟㗎。班老愛國唔會接受呢樣嘢㗎。係啊，亦都唔會想像到呢個結呢、個形形勢出現噶嘛。佢哋完全想象唔到。我誒、呃都見過嗰啲，佢哋真係好好愛國、好跟正苗嗰啲喺喺九七前一啲即係慶祝會嘅時候，好興奮咁。 啊！九七之後英國佬玩完，佢、嗯真係好興奮噶喎係啊。佢哋個水平就係咁樣樣咯。咁你可以佢真愛掛得邊個？國啊嘛，你唔會揦住英國啊護照，然後去擁護呢個。即係當當佢哋係被犧牲或者係失寵啊等等，嗯或者係嗰啲其他新興嗰啲乜乜出聲都俾佢哋嚇上得更加紅嘅時候，啊佢哋自己都反省翻少少啦。啊，你哋點解會搞到咁嘅地步呢？啊，叫做嗯嘅政治工作又做得唔好， 自己嘅地位呢就分分鐘隨時被犧牲。抬橋都唔使啦，今次。嚇、你幫人抬翻橋喎，仲反而係嘛？點解呢？佢哋自己真係要起要要檢討下。除咗除咗阿阿阿阿阿曾玉成，佢哋佢呢啲真係比較有水平檢討之外呢，成個佢哋傳統愛國陣營都真係攞翻少少腦筋出嚟。冇啊愚忠唔係一條速路嚟㗎。好難從來都講唔係好難講。況且有冇人做呢個政治工作？呢啲成疑問， 泛民肯定唔識做。咪即係你好聽啲講，咪就係啊無常啊，世界變啊，形勢唔同咗啊，咁樣樣世界係嘛變呢？個同意嚇。嚇咁，但係 in reality 就係佢哋嘅戰戰鬥力不足咯。邊方面啊？ 依依班老愛國外國咯，係啊，戰鬥力不足咯。你絕大佬對係，你一把年紀老 app app，你想點戰鬥你你老力啊大佬？ app app 都可以有好大嘅動員能力噶嘛？你周融都唔係後生仔嚟㗎，係咪？咁但係佢真係的而且確喺呢個時候非常時期需要非常手段，佢的而且確可以搲爛塊面喎。但係嗰班老外國反而變到佢有包袱喎。 嗯，因為佢真係同你拘泥於個意識形態，佢真係認為呢、佢真係有個潔癖㗎嘛，老外國大佬 Exactly 哇！嗰個潔癖仲犀利。咁咪係咯。係啊，你老泛民又好，你老誒誒老 愛誒愛國咩啦？我想嗌國共狗對唔住。啊，有人係咁寫呢個字，明白嘅，sorry。我真係好難改咁咧，即係佢因為佢嘅政治潔癖啊，係嘛？佢嘅道德光環重於一切，而反而你見到而家上咗面聖嗰啲，佢真係揦渣到唔恨噶嘛。咁所以佢哋嘅分別咪就喺呢度咯。咁你係咪你自己而家嚟 downgrade 你自己就能夠 achieve 到重新得到呢個？ 誒恩寵咧，等於好多港女上去深圳諗住打啲嘢啊，拉個皮之後翻到嚟，老公就會撇咗個即係二奶或者叫小三啦。而家係咪就係真係咁簡單呢？定係其實係根本係兩個 gene、兩個人、兩套基因、兩樣唔同嘅嘢呢？女人嘅今日問你啦，蕭公子，點解啊？我又唔係女人，下下下，女王開始呷醋嘅。繼續冇嘢。誒、呃我我自己覺得始終佢哋叫做做得老外國又好咩都好啦， 誒、應該脱離唔到佢哋傳統幾十年嗰個思維模式㗎啦，都係一味要愚忠同埋做一個被犧牲嘅對象啦。我只能夠繼續，即係佢哋永遠只能夠繼續係咁樣樣，因為脱脱離唔到佢哋自己傳統嘅思維。咁都好嘅，即係喺呢個亂局裏邊有啲嘢你係估得到嘅，不過相對清晰啊呢樣嘢。不過你自己睇到啦，嗱， 不無論你老愛國嘅，由嗰陣時到而家都係， 身邊佢哋嘅支持嗰個力量咧，都係上咗年紀嗰班。嗯哼，而家乜乜出聲嗰扎出嚟嗰啲，係啊收錢嘅又好，自願出嚟嘅又係老嗰班，傳統泛民嗰一班呢，又係俾啲後生嘅差到唔清唔差佢督到唔清唔讀咗，咗，嗯即係話呢，你係成香港啊，整個年輕一代呢，徹底失去。 係啊你你你呢個九七之後啊，係你你你北京啊，徹底失去香港嘅年輕一代。即使你用唔似人民心未回歸啊，你徹底失聯，即使你用人口洗牌嘅方式不斷輸入雙非乜乜物物都好，呢班細路成響香港將來大個咗之後，你敢唔敢話佢哋一定會加入老愛國或者乜嘢乜嘢青社或者咩香港青年軍嘅陣營呢？龍蝦軍 係啊，龍蝦軍，你你你你覺得佢哋會點樣？定係話佢哋會變成啊類似嗰啲去去去去旺角掟磚啊嗰一集，甚至更激呢？係嘛？你香港形勢唔會變噶嘛，只會越嚟越變得差噶嘛。嗯哼而呢條路，而你呢一班洗以為人口洗牌，其實係生力軍嚟嘅啫喎，可能仲勁啲嘅喎，係嘛？誒、梁天琦你可佢哋可能最憎佢啦，佢都係大陸出世㗎，嗯佢好似佢嚟香港洗人口洗天下大亂人口洗牌啊！ 哼，嗯，咁而家即係嗱誒，今今我哋啱啱過去嗰個禮拜啦，亦都有彭定康嚟香港啦。當肥扒係，OK，啦，肥彭咧，佢嗰個演辭咧，我覺得亦都值得講少少嘅。嗯咁佢、就善字咧就文為貴啊嘛，係嘛？ OK，咁佢有個中英文嘅全版嘅咁樣。嗯咁當然嗰日咧，你記得台上面咧就有一啲唉港英餘孽 嚇。哼，台上，台上面嘅港英餘孽，咁咧就令到咧呢一個曾主席都唔夠膽去啦。嗯我哋之前都有講過啦，咁樣。咁咧就係你見到咧呢個阿肥彭嘅嗰個演辭啊，嗯嚇你唔好理咁多嘢，你淨係將呢一套嘢同埋其餘香港嘅官員。 過去呢幾年，或者係幫乜出聲默默嗰啲啦嚇，佢哋嘅説法啦，佢哋嘅演詞，if they have any，OK，、或者西環嘅演詞一拼埋咧，哇！嗰、個高低係即係點樣立劍法咧？咁樣即係人哋又話你崇洋噶啦，梗係啦，實有人話你崇洋噶陰公，但係嗱。啊事實你係鬼妹仔嚟嘅喎，係係冇錯啊！咁啊嗱，佢首先就係一個鬼佬同你講嘅咧，就係、同你講《論語》， 嗯，係啦，呢、個係咪恐怖先？老老實實我絕對唔覺得奇怪喎。係英國人對傳統中華文化呢嗰個個科學研吸究收個研究同埋嗰個日本都係英國、日本、法國啲西方國家最先進嗰啲國家都係嗯對《論語》等等傳統儒家思想中華文化破壞得最犀利嘅呢，嗯就係呢幾十年嘅中國，嗯哼，有乜出奇？破係四舊啊嘛，係啊人自己做噶嘛，唔關人係所以係事喎你睇下大陸而家改嗰啲名 冇咩美感啊！你睇下英國改嘅嗰啲中文名。嗯哇！白高敦、文翠山啊等等，喂，係啊點解個個都啊？翡冷翠啊，啊嗯， 跟住佢話佢九二年嚟香港嘅時候咧，差唔多五十歲。嗯佢話咧喺之前咧，佢係未讀過《論語》嘅。佢話唔單止一個錯誤，佢甚至引以為恥啊。OK，自此之後咧，佢就不斷重複咁樣咧去温書睇《論語》，咁咧、學習當誒、呃、學習當中精湛嘅智慧同埋道德教誨。一嚟啊，第一個 paragraph 就已經刮咗你一巴，嗯哼，就係你哋文革嘅破四舊咧， 係幾大一個錯誤。係咯， OK，跟住佢咧就 quote 咧 quote 就係話民係講緊公民啊，比總統、總理、君主、黨委書記同總督都來得重要啊！嗯哼，嚇，公民創造良好管治，亦都受惠於呢個良好嘅管治。咁咧，佢話跟住佢就去解釋。咁咧，佢就話咧，你要 search 良好管治咧，討論嘅人好多，但係實際上做嘅人係好少。 嗯哼，你結嗰日佢講嘅時候咧，台下一個失蹤多時嘅梁天琦就問問題嗯哼， ，OK，關於個港獨。咁咧，阿肥彭真係好精要地咧，佢、就話咧，其實你認為如果你可以未來未來嗰二三五年嗱。聽住，佢冇講更耐，呢、個先係精彩嘅地方。佢唔係講未來嘅十年、廿年喎，未來幾年，嗯，未來嘅二三四五年能夠推翻共產黨嘅話咧，呢、個等於係天方夜譚。 嚇，佢話咧，當你一提倡港獨嘅同時咧，你已經失去咗咧大部分嘅民意支持。咁呢一個係好少人咁直接了當咁樣去講呢樣嘢嘅。咁咧， 但係佢冇講話十年廿年之後共產黨仲存唔存在喎，佢淨係叫香港人要忍耐啫喎。即係呢個潛台詞喺我嘅眼中睇就係、你咪等佢冧咯， 你咪等佢知有咗好唔爆咯。同嘅睇法咯。係的而且確，彭定康係睇住呢個蘇聯冧檔嘅，嗯呢個係真㗎。而且佢哋係親眼親自經歷過一九誒六七年啊，嗯 個布拉格之春噶嘛。嗯當時呢個捷共我總以為你話書記保，我以為你話呢、個誒、呃即係反英抗暴添，啊唔係唔係係誒，好似六八定六七年，我唔記得咗。誒嗯咁嗰陣時咧，佢因為捷共捷克啊，嗯佢個捷克共產黨想搞改革，跟住嗯華約蘇聯為首嘅華約軍隊就殺入呢個布拉格啊嘛。啊，當時呢個帶頭搞改革嘅呢個杜普切克咧，佢話嗯大家唔好反抗， 因為我哋見過匈牙利一九五六年匈牙利嗰鑊。嗯啊！嗰陣時一九誒之後咧，捷克嗰鑊一九六八年啦，啊嗯哼十二年前嗰鑊咁大鑊，我哋等，嗯哼我哋一定要等，忍辱負重，嗯哼一路等到一九九零年嚇。結果杜布切克後尾就做埋國會議長添嗯啊啊！咁所以咧，我覺得係佢其實 佢唔係話支唔支持港獨啊，彭定康咁講，嗯而係佢純粹係講政治現實咯。係你嘅實力相差太過懸殊啊！嗯哼懸殊得係過咗份添，嗯係嘛？你冇同埋你你理由議論冇民意支持嘅太少，即係雖然話有十幾個 percent，但係十幾個 percent 畢竟唔係大多數啊嘛。誒，絕對唔係大多數啊，係因為香港人又係好更又係好現實噶嘛。你你而家香港叫社會叫做都仲係叫做 O K 揾食揾到食嘅時候， 你叫佢搞港独系嘛？喂，你会影响话 我去我要開飯喎，大部大部分人係咁諗噶嘛。嗯哼除非你話你話樓價大跌係嘛，失業率又高到好勁嘅，叫做冇飯揾唔到食開咁樣。係啦，嗯咁啊變成基民咁啊同你死過就唔出奇咁呢個又係啦農民起義嘅 model 嚟嘅啫。如果真係去到咁樣樣，但係香港唔會噶嘛。誒，但係嗰個變化嘅轉捩點，咪又係呢個港獨之父嘅嘅即係上次咯。即係哦但呢呢個話題以前係 non-issue 嚟噶嘛，連呢十幾個 percent 都冇噶嘛。係係講佢話你白痴噶嘛，因為係所以你 自己睇翻英國人佢個選咗佢選咗幾個議員啦，已經明啦嘛。咁所以變咗就係話，彭定康所講嘅咧，一方面你可以話佢好睿智啊，好點都好啦。但係至於係咪即係話等咧，咁又有好好唔同嘅睇法嘅喎。係因為佢始終唔會承認香港係一個國家噶嘛。嗯 OK，咁另一個講法就係、即係如果中國民主化之後，香港會死得仲快，咁我過好似過癮嘅，一定收翻香港，甚至叻啫。嗯咁、 但係有一樣嘢，阿楊有講過嗰個歷史嗰個事件，但係冇講過之後之前嗰班友仔做過啲乜家伙嘅長線部署啊嘛。即係忍還忍，唔係淨係忍咁簡單噶嘛。係啊係啊，而佢哋做咗好多嘢咧，就係而家嗰班好左膠紮實嘅嘅光環咧，就即係三係啦係啦立立令就做啲乜家科咧係，就係話要保持理性啊嘛，係明啊？要保持呢個開放啊嘛，咁就變咗嗰班友仔做咗好多文化建設嘅嘢㗎。 嗯哈維爾嗯哼，捷共倒台之後第一個民民主總統，嗯咁啊劇作家嚟噶嘛，就係啊係文化工作嗰邊哼，做嘢文化工作。係啦，咁所以其實喺東歐嗰個所謂落鐵鑊嗰嗰鑊的話呢，嗯雖然呢個蘇聯就可以即係啊打橫行坦克車，即係任你碌都得噶啦。但係有一樣嘢佢哋明知係摧毀唔到，你唔可以即係改變人嘅思維啊！ 係。嚇你暴力就做唔到呢樣嘢。佢冇中宣部咩？有仲犀利添，有大佬你 KGB 嗰班係嘅特務你都唔唔犀利啊！結果係輸咗俾咩咧？輸咗俾教廷，教會係啦。 梵蒂岡，梵蒂岡，我用我嘅 idea 去冚你嗯蘇聯嗰個 idea，邊個贏啊？結果由波蘭嗰度第一塊骨牌推你，係啊，咪香港暫時冇咯，我見唔到。冇，嗱咁就變咗就係話係嗰個精神文明建設啦嚇，嗯共產黨嘅講法叫意識形態戰爭啊嚇，嗯咁所以戰爭呢下嘢成日都提以戰論戰，嗯人哋唔係冇做部署，唔係淨係齋忍㗎，係啊係而佢哋做咗好多嘢，外人可能真係冇留意到， 就係佢哋嗰個文化建設做得相當深厚。咁所以變咗你發覺東歐嗰度即係所謂蘇東坡嗰鑊啦嚇，一睇就係、你一甩咗個鐵幕咧，佢係完全企得住可以自動運作嘅，係同埋個國家冇亂到，唔亂不特止，即係仲係更加有係組織嘅。因為佢真係等你啊！佢真係等呢一日，佢係有準備冇 去等待呢一日嘅來臨。香港而家就係我哋見到嗰扎即係姓梁嘅又好啦，誒唔係喎，誒唔係梁梁友啊， 梁良游其中三個人，啊，奇哥閃咗去讀書啊嘛，好似話。係哦，OK OK，又話承認自己搞錯啊，諸如此類啊，即係係引起大家不便啊，something like that，係好似壞地鐵一樣。其實你唔妥嗰樣嘢，你梗係想推翻咁，呢個係明白嘅。即係譬如你唔中意嗰份工啊，正常啫情緒問題係啦嗯，你唔中意嗰份工，你想轉工嘅，你唔中意佢條仔，你想飛咗佢嘅，明嘅。咁但係就係你會唔會係 辭咗嗰份工，發覺咦 shit，原來嗰份工係宇宙之間唯一一份工咧咁樣，或者係飛嗰條仔之後，你發覺。成個地球剩翻一個男人，原來就係佢啦咁樣，咁你唔會噶嘛？你明唔明？即係你冇個 backup，你冇個 plan B 啊，應該唔知冇 Plan B 啊，佢就冇嗯 Plan A 添啊，陰公。係即係 如果佢而家出嚟道歉得話，哦嗰、個宣誓事件係即係玩大咗、嗯 f i n e 咁問題當初佢攞到兩個議席嘅時候，咁咁意外成功，佢有冇即係冷靜地諗下，可以點樣利用嗰個議席先？冇錯，冇啊嘛，嗯我哋一早講佢從過啦來，冇諗過點樣係咯利用嗰個已經到手嘅議席啊嘛。我哋一早講過，喂，你入到去你嘅對手係邊個？你唔該你睇清楚。冇錯。人哋鬥爭血腥鬥爭成一百年，無所不用其極啊！你係咪啊？啊，有有少 少不幸言中啊！真係。嗯哼。所以係即係難聽過係執到金當垃圾抌啊！你知唔知啊？即係你幾時？我哋今今次有白啲呢樣我就反而會 comment 好過癮㗎，唔係執到金當垃圾抌啊！啊點解會咁輕率呢？嗱、嗯呢樣呢樣好多人會唔老禮我，不過我真係會講，包括好多左交在內，我都會嘈佢嘅。就話過去嗰十幾年呢，就興咗一樣好過癮嘅嘢啊嘛，興咗啲乜家科？咦， 阿仔哦，啊，貓貓一集開心呢個咁樣，阿媽掛住佢，嗯，冇辦法。你咧咁就開心啲啦，耶！呢十幾年發生咗個好過癮嘅嘢啊嘛，就喺呢個社運嗰個圈子裏邊出現咗一個潮流呢，嗯就叫快樂抗爭啊嘛。OK，嗱好多人就好中意呢樣嘢，好成功啊，創意巴拉講大扎嘢。問題快樂抗爭嘅結果會係乜家科呢？就忽略咗一樣阿楊提醒大家有讀歷史嘅應該會留意嘅，你面對緊咩對手先？係 明唔明啊？有好多人就誤會咗快樂抗爭之所以為之有效呢，係在於蘇聯已經解體咗之後，剩餘嘅東歐國家，嗯甚至剩餘嘅中東國家，喺嗰個冇蘇聯老大哥撐腰嘅情況底下，你所謂嘅快樂抗爭呢，喺嗰啲時空底下有用嘅。嗯你假你你調翻轉頭睇睇，你蘇聯未冧檔之前，你唔好同我講東歐可以搞快樂抗爭啊嘛。嗯 明唔明啊？嗯咁所以咪就就係話一個假象嚟嘅，即係抗爭從來唔快樂噶，抗爭從來唔係一件快樂嘅事。你問下老共， 佢哋嘅抗爭，佢嘅鬥爭幾時有快樂過？從來冇快樂。你聽下誒呢個共產黨同國民黨鬥嘅時候，佢冇快樂啊！冇㗎，你睇下佢係嘛黨內鬥爭先恐怖啊！係啊，同國民黨鬥爭都未去到咁恐怖，黨內鬥爭唔先咁所以話係，即係你食呢個大閘蟹嘅時候，啊你可以好快樂嘅，嗯因為佢已經蒸熟咗啦嘛，嗯上咗台啦嘛。你可以食完之後將佢砌翻成隻蟹形出嚟都得嘅。係但係隻蟹仲喺度行緊，同埋倒到一地喺度夾緊你隻腳趾嘅時候咧，你係唔會快樂嘅。咁所以咪就係話嗰個 嗰個鬥爭個概念好唔同。阿楊講嗰一隻呢，就中共嘅鬥爭意識形態好暴力啊，死人冧樓啊，陰謀論啲大扎嘢。但係你睇翻東歐當地嗰個人民圈子嘅鬥爭形態呢，佢唔係呢樣嘢㗎。明白？佢係做緊精神文化建設㗎。咁、所以喺咁嘅情況底下，兩種都叫做鬥爭。 係但係鬥爭嘅手段啊，目的係完全調翻轉啊嘛！一方面極力去摧毀你嘅人性，另外一方面極力去保存你嘅人性。呢、樣先叫鬥爭啊，人性鬥爭問題啊嘛。但係咁先你會發覺企得，住你當你搞快樂抗爭嘅時候呢，係完全忽略咗你面對 啲乜嘢人同你鬥爭緊，你明唔明啊？你經常諗緊啊，總之我好有創意啊，引啲大眾注意啊，多啲 like 啊，甚至今次話哎攞到選票啊，都好有用。問題所選票之後，你做啲咩你咧？想做啲咩呢？嗯，即係話佢係完全冇鬥爭意識， 冇建設任何嘢意識，咁所以直頭係可以話佢連 Plan A 都冇。即係我覺得呢種係佢係有鬥爭意識，因為佢將佢嘅鬥爭咧係流於就係口號，即係我哋咁多年嚟最憎嗰啲咧，支聯會嗰只咧唱歌同埋嗌嗰啲咧，就居然喺佢兩條友身上面佢話佢見到啊！好憎人哋呢個行禮如儀啊嘛。係啊，但係居然佢入到去宣誓嘅時候，佢真係行佢就係行禮禮如儀。呢啲就係 Exactly，新一代變咗係網上打飛機嘅一代咯，就莫叫做快樂不能面抗爭咯。不能面對 現實世界。咁唉，簡單網上打飛機突然間僥倖俾你成功咗，係嘛？你就以為繼續呢一套係好 work 好掂，嗯係嘛？ 結果咪焦頭爛額咯。嗯，冇錯。咁所以就係話，我哋我我覺得睇咧，阿彭定康喺台上邊嘅第一日啊，應該講台嘅時候咧，有另一個鬼佬對唔住我記性真係好有限，我真係唔記得佢係邊個。但係咧，佢係好直接了當咁講嘅。佢話、 你選到，你梗係入咗去先做嘢㗎啦。你點會喺呢個時候白白咁樣嘥咗選民對你嘅寄望同埋嗰張票啫？咁所以我點解就係啊話連 Plan A 都冇咯？佢都係行禮如儀啫嘛呢。即係我啲咪傻我講句衰啲，同埋咯粗俗同埋 直接啲，即係有一個聽眾咧，即係唉，我唔開你名，我費益你嘅。即係佢試過有一次，因為佢發我發覺佢聽決戰中環係當工具書咁聽嘅，嗯即係撳掣，我要聽乜，你哋即刻講乜咁樣樣。咁有一次我鏟咗佢嘅，嗯之後咧條友咧就好記恨咁樣樣啦吓 OK，咁咧都唔緊要。我個 point 就係咧，即係點解我哋要？即係我哋要講一個一個 topic，我哋係有我哋嘅鋪陳去講嘅，OK，我哋唔同嘅講法去講嘅，即係話好啦。 而家你點點我跳去呢個 topic 度啊？點解會講呢個人嘅時候，我唔記得咗添。思源啊，唔係啊，我唔記得咗。誒、講緊點樣講抗爭嘅問題選咗入去，我要 back 地方或者就係阿老阿肥棒台上邊有鬼佬提佢，係係啦你選咗入去先，唔記得啦，嗯我真記得再講啊，對唔住 OK，係。我記性咁你梗係真係勁選咗咩？咁其實呢啲你行唔行禮如儀，咁咪當你行禮如儀咯。當年 即係你阿老毛佢哋呢啲鬥爭高手就咪獎主席萬歲咯。嗯係啊我，嗌你萬歲又如何啫？嗯係嘛？俾你威到盡咁又哼，如咁學下何啫？嘢咯。係啊！我去到唉戰場，我先至係見真章啊嘛。 唔會㗎，你唔會有戰戰場見到㗎嘛，佢咧係背後開槍啊嘛，佢唔係喺同一陣線講到話係槍口一致對外嘅時候，佢咧後邊都開槍啊嘛，大佬。係射你背脊咁你先殺傷力夠大啊嘛。我記得我想講咩係啦啊？梁良友咧仲蠢過咧上海女人啊！點解我咁講嗱？上海女人唔蠢㗎，OK？上海女人好叻嘅，因為點解咧？佢喺未嫁俾你之前咧，嗯佢乜、都會係啊做，OK？、 韓國女人、台灣女人、上海女人都一樣都係叻嘅一。樣香港嘅女人最 Q 蠢，一日到黑同你講真真真真真，我係咁噶啦，我第一日就係咁噶啦，咁你咪你咪 永遠都對住我呢條仔，永遠都對哦你好不滿，咁跟住轉頭佢就俾個大陸妹搶咗咯。啊我點會唔知大陸女人嘅手段啫，大佬啊！啊喂，未結婚之前佢做乜都得㗎，包括我媽當年都係咁㗎。嗯哇！我爸咧喺我面前扮我媽當年咧揸住個杯，嚟嚟嚟嚟嗰啲咧，跟住結咗婚之後咧，動起隻腳喺台面度食飯嗰啲。 喂，你梗係入咗議會先抗爭啦，大佬。嗯即係嗰、個點解我提嗰個聽眾咧，佢就串我咧，就話咧，我去親各個地方都讚嗰個國家。咁、我真係覺得你，我睇翻啦，佢 like 我哋日子好短嘅啫。即係個 forum 開咗之後，你真係冇聽以前嘅決戰啊！我去印度都讚嘅。點解啊？喂，你唔中意個地方，你去把諗啊？ 係咪先？你唔中意唔好去啊！啱唔啱啊？你去得，你梗係覺得個地方有嘢好，你先會去噶啦。咁、我今次我去上海，我都見到上海有佢好嘅地方，佢梗係有好多唔好嘅地方啦。咁、但係唔代表我唔知道上海啲女人有幾恐怖啦，同埋上海佢黑暗嗰一面係咩？我知㗎。 點會唔知啫？如果唔係咁多年嚟咁多人叫我喺上海開餐廳，我唔開白撚次，我梗係知佢有問題啦。咁但係唔代表有問題就係問題嘅全部兼一百 percent 只有問題噶嘛。佢亦都有佢好嘅地方噶嘛。咁咪就係而家我哋講翻嘅政治現實係乜嘢先得㗎？咪就係、咁所以咪就話嗰種意識形態，即係缺乏鬥爭意識形態咧，話導致咗第二個好重大嘅所謂政治缺陷噶嘛，嗯政治能力缺陷啦嚇，就係、第一、有潔癖嘅真係唔好玩政治咯。 嗯明唔明啊？即係你咁中意光環，你咁中意開心，你唔中意同人所謂同流合污，你又唔會討價還價，閂埋房門講數，你都唔中意嘅。嗯，咁你點搞政治啊，大佬？咁但係如果香港人有政治潔癖咧，即係譬如民主黨當年就係因為入咗西環談判密室談判之後，就被認為係賣港黨啊嘛。咁如果係咁樣樣，咁你點樣？你面對嘅群眾就係咁高嘅政治潔癖咧？ 冇人叫你西環拉埋房門講啊嘛，點解你唔去呢個上環拉埋房門講，或者中環拉埋房門講呢？嗯，即係話你嗰個政治能力係有限佢嘅咯，政治能力有呢個唔係所以你政治潔癖啊，就係佢政治能力有限。政治能力有限啊，明唔明啊？即係硬乸渣嘅政治人物都會令你覺得佢好聖潔噶嘛陰公，點解啊？因為你有組織噶嘛，你唔係有頭有面嗰條友嗰條老餅由頭到尾佢玩晒噶嘛， 你冇人做密事嘅。嗯，你冇人做做針嘅，你冇人收風嘅， 你冇人跑腿嘅，你冇人遞紙仔嘅，咁你冇政治組織啦，即係，嗯咁你講咩政治能力啫？廢柴嚟，你明唔明啊？嗯咁所以點解泛民成日俾人孖叉咧？就唔係淨係話佢即係即係密室談判咁咁咁醜樣嘅嘢話，點解連做場戲你都做做唔得似樣啊？ 係永遠都係嗰班老人家棟喺度千年唔化咁樣，就愛民主之父啦。咁嗰只 OK，民主之父係六八九，誒大家唔好我點都覺得講錯民主之父咪講到之父都係六八九咯。梗係佢啦。咁即係等於係阿梁耀忠嗰鑊咯，即係老泛民嗯冇錯啦嘅限制就哎呀當真係勁過癮俾個好重要嘅俾個位位，你上啦，嗱佢咧即刻就話，嘿轉身就射個三分波入自己龍門。 唉，真係攞命。咁你係完全冇政治能力啊，明唔明啊？唉，真係。喂，係時候講下最近細細嘅卡斯特羅哦，OK，各位啊講啲開，哦講出哇開心嘢，你唔算開心開嘢。心嘢你想講？有啲人開笑喪啊嘛，係佢九你啊歲咯你想喎，見到意佢嘅人咧就話佢係誒誒呢個誒古巴之父笑喪嚟㗎。係點解咧？ 大佬，是你九啊歲人，嗯你成世人做晒全世界都做唔到嘅嘢，係同況且佢自己親口講啊嘛。如果以呢個逃避暗殺作為奧運項目的話，佢攞緊金牌百幾次啊嘛，嗱喺咁嘅情況底下，你話咪笑喪啦？係況且有啲死人美國佬咧，啲黑色幽默衰啊咧，你真係況且有啲死人美國佬啲黑色幽默咧，有彈翻出嚟噶嘛？嗱，嗯唔係唔知係咪真係佢講啊？就係嚇三幅圖畫連續落，就係佢幾時肯死啊？佢成日都死唔去喎，但係死咁多都死唔去。佢幾時肯死啊？佢話 啊，當美國佬撲街嗰日我就肯死啦。誒嚟嚟而家特朗普上台，哈，President 我 Trump，跟住終於話哦。我嗱咁所以呢個係求笑喪咁解，sorry 唔好意思啊，唔係話因為有人有人死咗我會笑，sorry 唔係咁嘅意思，係極野笑嘢呢單事件。嗱咁卡斯特羅就啊，即係即係啊色羅歸主啦嚇，係雖然佢係無神論者，佢基本上見上見上帝。 嗱古巴啲人民好愛愛戴佢嘅呢個係真嘅，喊晒啊大佬！主流係啦，有部分係例如話走咗美國啊，誒、認為佢係獨裁者啊，諸如此類。咁的而且確亦都係有佢嘅敵人嘅， 呢、個平情而論兩邊都有。嗯但係總體嚟講，的而且確古巴啲老百姓係好中意佢，係啊，放假㗎，嗯要去問誒吊唁啊！吊吊唁㗎，係啊。誒同埋咧係啊我覺得賣晒對價嗯要評價呢個人咧即係唔係。北韓嗰隻阿張子哇！出嚟嗰啲係另兩外，回事啊！嗰啲真係嗰啲係另外啦。我哋評價呢個卡斯特羅咧，我覺得或者可以跳出一個比較意識形態，嗯例如你唔好理咩自由民主定共產主義咁樣，嗯 就淨係睇佢嗱。首先嗰個革命理想咧，嗯到而家都係應該有嘅，尤其是嗯古巴嗰種咧嚇，係因為佢革命之後咧由頭。革命到底㗎佢革命到底之外呢，佢未至於出現亞洲或者蘇聯嗰種共產革命之後嘅種恐怖血腥啊嘛。係嗱，你北韓到而家咁，我哋睇下，哇幾恐怖啊！啲人個個腦唔知點樣樣嘅，嗯哼係嘛？因為啊，你柬埔寨、越南， 到到中國，到到蘇聯，死係幾多次？是億人計嘅喎。有嗰個系統嘅謀殺自己人民，係嘛呢個做法係但係你古巴呢個共產國家呢，嗯哼佢話就係共產黨，但係佢未至於出現呢個東，即係即係蘇聯同埋呢個即係叫做東方專制嘅嗰東種方式暴力，東方式共產主義嗰種暴力嗯，呢個未係嗯係嘛？同埋呢，佢古巴相對嚟講比較多人同情嘅， 因為呢，嗱，你睇下佢一個咁窮，而又俾美國喺上面頂住，而嗯又制裁咁多年嘅第三世界國家呢，佢上台之後呢，佢點樣清除異己，點樣鎮壓都好。嗱，呢個我哋當然係係絕對係唔唔符合呢個而家我哋嘅民主或者人道嘅意識嘅。嗯哼嗯哼，但係佢嗰個用有限嘅資源搞全民教育，佢識字率好高，嗯哼，同埋呢個基層醫療呢， 做到嗯哼盡量保障得到。喺其他第三世界國家，甚至係一啲富裕國家都未必做得到嘅。咁所以呢，佢就好多第三世界國家呢，其實係即係好多時都參考古巴嗰套。因為你要用美國嗰種有錢佬玩醫療嗰套呢，嗯淨係啲藥都貴到你飛起。啊咁點樣用最窮乏嘅資源嚟到去改善嗰個教育同醫療呢？呢樣嘢亦都為一啲窮嘅第三世界國家提供到一啲嘅出路。當然，古巴嘅經濟係點呢？ 呢幾十年嚟仍然係非常落後啦。除咗係受美國制裁之外呢，你共產主義國家之中有邊一個嘅經濟可以搞得起啊？所以我哋見到佢共而家產不嬲都係享受貧窮噶嘛，我嘅講法係。誒有，所以而家佢都要誒古巴有開放少少唔同。 古佢巴嗱佢雪卡因唔為係唔係唔係唔係，好嗱講真，好好過癮㗎。係你真係研究下古巴嗰個經濟歷史啊，諸如此類，或者個政誒經濟政策歷史咧，佢係有做過好蠢嘅嘢，嗯同所有共產黨都一樣。 但係佢嗰種蠢嘅方式咧，係誒好心做壞事嘅啫。佢唔係真係發癲嚟做壞事，唔係嗰只啊，即係全民練鋼嗰啲冇佢份㗎。或者係呢個有組織有預謀你做壞事，因為要係要攞，餓死你㗎，係因為我要要兩塊地㗎，呢個統一我嘅唔係嗰隻政權咁嘛。又調翻轉頭就係佢做咗，其實講得難聽啲係得一件蠢事嘅啫，就係、試過有一輪呢，就係誒呢佢推行計劃經濟呢，嗯又學晒老毛啊，學晒呢個史太林嘅招咧，好學唔學？盡量種誒蔗啊嘛，嗯 生產甘蔗糖啊嘛，係佢係用呢個糖呢，就希望換取好多呢個咁嘅誒經濟嘅係啊係啊嘅收入，諸如此類啊。結果就搞到全世界糖價大跌，餓死唔少人，咁佢都係受害者，咁佢都係受害者。呢個亦都同佢少少殖民背景有關嘅，嗯，因為佢佢好難，佢唔會識得太多嘢。佢當年呢係呢個唔怪佢誒殖民被殖民嘅時候呢，就係以一個生產糖 嘅主要係基地。咁嗯好多殖民國家都係咁噶啦，呢度嗯種咖啡，嗰度就誒誒生產糖，嗯誒呢度呢就供應奴隸。因為要供給呢個帝國使用啊係啦，嘛。因為帝國係將佢哋嘅生產分配到唔同嘅殖民地。即係工廠嘅係唔同嘅生產鏈啫嘛，其實係啦，所以佢嗰個經濟基礎咧，到到獨立之後，加埋一個呢個誒巴迪斯達嘅嗰種獨裁統治之後咧，佢仲未跳出嗰個殖民框架，嗯變咗佢最殺食嘅嗰樣，佢又冇石油，好似委內瑞拉咁，啊所以佢就唯有靠 靠借咯。嘅咁後來就改得好快。嗱，呢樣好神奇嘅，佢真係真心改，咁所以佢唔係真心教，真心改。咁佢真係知道你唔能夠靠以前嗰個所謂即係一直單一嘅帝國係啦嗰種咁嘅經濟模式係繼續營運落去。佢只不過將個帝國嘅主旨由呢個誒歐美變咗係蘇聯咁解啫嘛。但係佢亦都有一樣幫咗嘢，呢樣嘢啊有一樣嘢佢改咗㗎，呢個係古巴卡斯特羅有一樣嘢講得啱嘅，佢 都唔係完全話佢錯啦，唔可以話完全啱。咩歷史判我無罪啊？誒，主要係佢話係美國將我哋推向蘇聯嗰度，嗯，同當年嘅越共有啲相似。係個越講法係一樣，係啦，講法係一越樣。共當年其實係唔想同美國佬開拖，同美國佬砌，更加唔想投向中共，因為最大件嘅威脅係來自北方嘛，係越南。但係你最終美國佬選擇要砌我嘅時候，我冇我冇得選擇啊嗯哼我只能夠投靠中共。到到我越南統一之後，我 中共想同我開拖，我唯有走去投靠蘇聯。美國佬走咗啊嘛。嗯哼。啊，所以其實古巴同越南可能當時都面對相同問題咧。就算我想同你美國改善關係，你美國點樣點樣反應呢？嗯哼。啊，所以佢其實可以選擇嘅情況亦都真係唔多。咁所以古巴呢，就相對嚟於其他共產國家嚟講，佢係比較多人同情。 當然同而家近呢十幾年嗰個反全球化個哲古華拉形象都好有關係啦。哲古華拉當年就係同卡斯特羅兄弟一齊打江山，啊死剩十幾人上山上面繼續練。嗯哼啊，一路到而家。不過哲古華拉都係比卡斯羅仲要浪漫，佢唔做官、啊，去非洲去非洲教人打游擊， 跟住搞唔掂啊，走去玻利維亞死鬼埋，好似殉道咁啊。係啊係所以古巴嘅佢有少少殉道嘅氣味嘅呢個係真嘅。所以嗰個呢係成個古巴嗰個俾人諗起咧，就係一個即係反抗強權啊，嗯哼嗰個革命精神。但我覺得呢個係浪漫化咗成件事嘅，即係誒係你呢個係係啊，我覺得呢個佢哋自己都好浪漫嘅呢個係唔係佢哋自己好浪可漫，同埋能同西班牙人嗰個係啦，同埋佢個國際形象都被浪漫化嘅，嗯即係因為你當你反呢個全球化，當你成為你覺得喂啲你周街都係美國嘢嘅時候咧，嗯 你你自然係會覺得喂佢與世無爭，佢好唔同，同你事務不單一樣嘅啫，其實。嗯咁但係佢，我覺得就即係如果我哋撇開佢浪漫嗰一面咧，嗯其實佢有佢做得好嘅地方，學你話齋佢醫療、係佢教育啊、嗯 pick 啦嗰啲，at least 啊嚇，我嘅佢係一個天主教國家，即係呢個耶教嘅文明啊係之下，佢係唔會出現呢中國共產黨式嗰種咧嗯哼能夠草菅人命同埋人命是賤的，總之人哋個仔死就冇問題嗯咁樣， 佢冇呢樣嘢嘅，佢又係學頭先蕭公子話齋，咪就係蠢咯嚇，你犯咗致命嘅錯誤，但係。佢嘅致命嘅錯誤喺佢未流血失救之前呢，嗯佢救得翻自己。呢個亦都係嗱，咁所以點解就係話你即係嗯有某種程度上嚟講咧，都係一種即係意識形態嗰個鬥爭意識嘅個嗰個嗰個安排嚟嘅。因為除咗嗰個 反叛嗰樣嘢之之之外咧，其實有一套好過癮嘅電影咧，係好值得大家去睇嘅。係啊啊情迷夏灣拿定惡滿澳門夏灣惡滿啊，誒誒 Boniface 嗱，唔係哈那亞大佬，好翹口，唉夏灣拿好聽啲。先唔講政治正確，唔哈雅啦知講唔知先先算啦。其實就係一個美國嘅音樂家，爵士音樂家，真嘅 documentary 嚟㗎。 走翻去古巴揾翻當年嗰隊最著名嘅誒 band。 yes，就係呢個 Buena Vista Club 裏邊嗰隊 band，、然後揾翻嗰班老人家出嚟、嗯巡迴演出喎，好過癮喎！但係嗰個音樂固然係一件主線啦，但係同時可以發覺好過癮嘅側影係乜家科呢？就係嗰班老人家點樣過生活嗰幾十年。好似女王話齋，好虔誠嘅好多都係，佢一個精神寄託喺度㗎，一世外嘅嘢嚟㗎。 我覺得好善良嗰個人咁啊，老人家好神奇地好善良，咁變咗就係話佢兩公婆好識恩愛啊，經常喺啊月光底下跳舞啊嗰啲，即係你同你想象中嘅鐵幕極權國家完全兩回事嚟嘅。咁、所以變咗就係話真㗎，如果你話要保存翻你嗰個國家嗰個文化的話咧，呢、個你可以見到精髓依然喺度。係依然喺度嘅。咁所以變咗而家你變天又好點都好咧， 你會發覺佢冇咗就 exactly 女王講嗰樣嘢，就你冇冇咗嗰啲血腥啊、暴力啊、殘忍啊、冇人性嗰啲冇嘅，因為佢個文化本身就係好熱愛生命噶嘛。係喺咁嘅文化底下，你想點暴力啫？暴力不出來啊！明唔明啊？咁所以變咗就係話喺呢個呢、個文化背景底下呢，你再加啲浪漫上去嘅政治呢，係係會做錯嘢，係會做蠢嘢。 大家發覺係有條底線喺度嘅。佢嘅做錯嘢同做蠢嘢咧，唔係出於政治需求啊。嗯，係啦，佢唔係為咗籠絡同埋為咗統一佢嘅政權、穩固佢嘅政權而做嘅，佢蠢就蠢咯真係蠢啊嘛！但係你人蠢即係係 你我嘅人生一樣係會 make careless mistakes、stupid mistakes，但係我哋唔會想即係 commit suicide 噶嘛，即係我哋唔係真係想將我哋嘅愚蠢嘅錯誤帶到去一個致命嘅地步噶嘛。咁所以佢係都係嗰句啦，就係話你要知道個土壤唔同啊，即係話點解咧？呢個嶺南出荔枝，跟住咧就東北出人心咧？點解唔調轉咧？因為個氣候土壤唔同啊嘛。而就算共產主義佢曾經稱霸地球四分一地方都好啦， 喺唔同嘅地方落麥咧，生根出咗嚟嘅嘢就唔同啦效果。唔同㗎。效果唔同啦，唔咁佢去咗呢個咧，即係古巴咧嗯，佢、出咗日夜教文明啊、浪漫啊，嗯啲人懶懶散散啊，其實佢係一個好 好賤我話咁講，但係佢係一個好嘅版本嘅菲律賓咯。嗯其實菲律賓都係好接近嘅土壤嚟嘅，西班牙文化都係懶懶散散啊，食個 lunch 要食三個鐘，跟住仲要瞓翻三個鐘。鐘。係啦，跟住夜晚十一點先嚟食晚飯嗯啊，跟住瞓幾個鐘係起身，唔願意翻工啊咁。 喂，咁咪咁咁啊，梗係生產力不足啦。但係你睇翻佢裡面嘅人，其實過得開唔開心咧？係佢又開心喎，菲律賓佢又夠嘅喎，嘅法律指數好高嘅喎，係喎。香港嘅法律指數好低喎。喂，你好 productive 啦，你你講世界 productive 嘅地方咁所以變，變咗香港、日本自殺率好 Q 高㗎。咁所以點樣講古巴嗰個個案呢？就係話都係翻翻頭先嗰樣嘢嘅，呢個鬥爭意識嘅問題。嗯你個重點係乜家科呢？就係話到底你係咪真係保存到你嗰個即係 即係文化？係係嗱，呢個好緊要嘅一樣嘢嘅，即係你不可能俾人摧毀或者毀滅你嘅，其實就係你個文化嘅啫嘛。即係一個最經典嘅例子就係以色列建國啊！你不論佢對與錯先算，點解可以建國？就係因為佢自從俾羅馬滅咗之後，嗰兩千年無論點樣流離失所都好，係佢嘅文化係冇斷過㗎。佢猶太文化堅持到落嚟，好冇斷 Q 過勁㗎唯一一個可以做。咁就頭另外文化，你頭先講開東歐啦，嗯我哋發覺咧嗱， 誒羅馬天主教嗰邊嘅嗰啲共產國家咧嗯，我例如誒誒呢個波蘭啊等等咧嗯，佢嘅嗰尤其是波蘭啊個文化。 宗教個意識嘅維係特別強嘅，嗯所以佢哋咧喺轉型嘅途中咧，或者喺共產黨統治嘅期間咧，嗰、個災難相對嚟講係低好多㗎。嗯哼嗯哼啊，你如果佢係係納稅嗰個災即難大係人禍嘅啫。災難嚟㗎係啦，誒即係納稅嗰個唔計啊，人禍嘅災難我係講戰後嗰個共產啦。嗯哼咁啊，最得人驚嘅共產咧，咁梗係響蘇聯嗰套啦。 而更加得人驚係中國啦，嗯而學咗中國即係亞洲土壤底下學中國嗰個柬有埔寨，過之無不及北韓啦嘅係嘛？即係呢個土壤就係越向東邊咧，就越得人驚。嗯啊，佢話古巴咧係屬於羅馬天主教嗰邊嘅。嗯哼咁相對嚟講咧，佢嗰個西方文明咧走得比較前啊，佢嗯哼基礎相對嚟講亦都比較好啲。嗯哼咁所以咧，嗰個人道災難咧各方面就冇咁係恐怖。 咁所以就誒變咗古巴嗰個共產革命點都好，佢係誒你話佢點樣柒啊嚇經濟點樣落後誒整體嚟講咧。誒好、多人仍然對佢個印象係唔錯，當然絕對唔可以話佢係一個誒、理想嘅國度，嗯唔可以過分浪漫化。起碼嗱，佢仲有好多難民走去美國啦，係咪啊？嗯如果生活好嘅，做乜要要走去邁亞美亞嗰邊嘅？係咪係嘛？即係佢本身真係有啲 唔好嘅地方，同埋佢點解要搞經濟改革開放呢？係嘛？ 窮啊真嘛係。窮，真係窮。啊！唔係人打你窮唔係出路嚟㗎，唔好將貧窮浪漫化，絕對唔嗯唔好咁哦樣。 ，there's nothing romantic about poverty。我啊哋記住冇。係我哋唔係話我哋要好做爆爆發，但係好似你古巴呢個已經去到一個不能不改革嘅地步啊嘛，係啊，所以嗱誒整同埋點解古巴嗰個革命精神 有咁多人喜歡？因為你拉丁美洲受美國嘅壓制太過恐怖啊嘛。美國有一樣嘢係好衰嘅，就係、佢自己國內對自己人民相對嚟講係梗係好啲，但係你喺拉丁美洲呢，佢好多時係歐疏時出去俾啲獨裁者幫佢做代理人。嗯哼，之後呢，仲有一個獨裁嘅家族，可能係幾十年嘅，好似呢、個呢、個咩啊啊呢、個古巴嘅巴迪斯達家族啦，嗯哼，啊有呢個尼加拉瓜以前嘅嗰、個 內家嗰、個有誒尼加唔係唔係唔係尼加拉瓜嗰、個啊我我一時唔記得嗰個家族啊索摩查哦。哇！又係幾十年家族咁樣咁統治，真係類似菲律賓嗰個馬可斯家族啊！嗰陣時係，又係啊即係美國佬你整呢啲咁嘅嘢，然後即係財富高度集中喺少數地主莊園主手上，結果好多地方嗰啲人啊， 連飲淡水啊，一食水私有化等等，個水資源俾人壟斷，連飲啖啊乾淨嘅淡水都難。嗯哼你係咪南美洲嘅資源係貧乏到咁嘅地步呢？罪案率又咁高，係咪啊？委內瑞拉仲有石油出出產，咁你係壓榨壓榨一般 民眾壓榨得太犀利咯！你美國佬係嘛？同埋你要知道，你拉丁美洲係一個好強嘅革命傳統嚟㗎。嗯哼，由墨西哥到到阿根廷，佢哋當年係點樣爭取獨立㗎？喺西班牙手上係咪啊？嗯咁你所以佢哋呢個呢個革命鬥爭精神，同埋有一個佢哋有革命嘅理由，嗯始終係令人覺得即係佢哋點樣衰都好，佢都仲有個值得尊敬嘅地方咯。嗯哼但係我哋絕對不能夠將佢浪漫化 啊係嘛尤其是我哋而家睇翻香港呢啲係嘛，其實真係有值得反抗嘅地方。但亦都唔好將嗰個啲反抗浪漫化，就係叫係啊快樂抗爭係啊，係啊！攞命嘅。佢唔係卡斯特羅呢啲 真係勇武㗎，廿幾歲就搶 Exactly 去搶警察局嘅槍唔啊！係佢打總督府啊嘛，大係啊佬。打督府係打又點？總督府廿幾歲咋？仲要唔係好搭友啫，幾廿友嘅幾廿友啫死剩十幾友上山打遊擊嘛？嗱，呢啲係真正勇武嗯係嘛？嗱，從但係從來冇快樂抗爭㗎。嗯革命不是請客吃飯，請客吃飯先至嚟大家快樂㗎，舉杯酒開心。 幾時有請客吃飯啊？哼，咁所以咪就係話咯，班友仔，唉，唔我係請客吃知飯有得到邊個嘅埋單啫？係咪？嗯佢請客食飯，佢叫你埋單嘅時候咧，你就唔好啦，同我講話你快樂抗爭冇呢一套啦，OK？係啊絕對同埋你冇搞清楚啦，而家香港人嘅對手呢，係所有共產黨裏面呢，我夠膽死話仲恐怖過赤柬嘅，就係、嗯中國共產黨。OK，點解恐怖過赤柬？赤柬都冧咗啦，大佬啊！ 中國共產黨仲存在啊，同埋佢係完美嘅獨裁嚟嘅。佢你發覺佢係越嚟越，佢嗰個洗腦工程係越嚟越成功嘅，越嚟越多人，包括喺香港咧，嗰啲人係真係撳個掣咧就會上身，就會中毒咁樣樣，即係好似某一套唔記得荷里活片咧，係佢喺裏你裡面入咗一種病毒啊，嗯另一個晶片我唔記得，總之佢一撳掣，你會全部一齊咧 集體病發咁所以嘅。咪就話呢個係文革嗰個基因啊嘛。係啊，仲存在㗎。嗯你諗下，過咗咁多年啦，香港係嘛？你喺香港享受咗一百五十六年嘅英國嘅統治，佢冇民主，但係佢有自由。你發覺已經非常之足夠。其實如果兩個必須要揀其一，我一定係揀自由嘅。我唔係揀民主，因為民主你發覺屌你美你美國嘅民主啦，你揀得件咩？揀得件 Donald Trump 啊嘛，大佬啊，你明唔明啊？係 Donald Trump 可能係下一個列根，可能啊嘛。 但係 it doesn't look too promising to me，OK？、所以而家仲係觀摩咯。條友同埋係咪見到佢幾日就開咗？唔係，sorry，唔係幾日，係十二個鐘頭整咗幾個 U turn 出嚟啊嘛！突然之間又話唔敢，又話唔敢，全部啲嘢可以推翻晒。我唔知嗰條友可以癲到咩環境啦，OK？總之，但係 anyway 講翻轉頭就係、如果你香港人唔能夠捍衛自己嘅核心價值，你自己嘅文化傳承啊、嗯 o k 即係講咗一萬次㗎啦。香港其實只係西藏嚟嘅咋， 一樣嘅。但係中共當年對西藏殘忍過對香港嘅原因係因為西藏係冇反抗意識嘅。嗯，點解一個宗教使然咯？佢唔會殺生噶嘛，你明唔明啊？佢唔會同你勇武，佢唔會傷害你噶嘛，根本。咁同埋嗰陣時未有互聯網啊嘛，啲、人唔會擺上 Facebook，冇外國記者會喺度周街行噶嘛。 誒我又咁講，退一萬步講，就算你有外國記者奶油 so fucking what？你睇下八九六四發生咩事，我哋知咯，有記者啊。So what？而家就可以 deny 話冇呢件事發生過啦。佢而家幾百億咁樣審去英國、審去美國嘅時候，或者喺泰國又想起高鐵，周圍起高鐵嘅時候，啲人會唔會再過問佢八九六四？唔會啊嘛。所以佢而家個銀彈攻勢喺度洗緊全世界個腦，佢國家嘅人民已經被洗腦噶啦。OK， 呢個時候我哋香港人能夠自處嘅，我覺得彭定康嘅言外之音就係、你就係要耐心去等候咯，而等候嘅時候，蕭公子頭先好重點講嘅就係話，你唔係淨係等跟住 overnight it's gonna happen and you're gonna fucking celebrate，攞你嗰支最舊嘅 champagne 出嚟。 搏咗佢，唔係咁啊，而係你呢段時間你嘅統籌、你嘅準備、你點樣迎接呢樣嘢，將來有個 smooth transi- transition、因為 I have no doubt 中共會喺我嘅 lifetime 冧嘅，但係佢冧嘅時候，我哋點樣樣 take over，而唔係已經俾佢成功植入咗， 我哋已經變咗冬蟲夏草嗰條分唔清分 sorry 分唔清楚係蟲定草嗰部分啊嘛。而家你中國，你經過咁多年之後，你仲分唔分到中國同中共嘅分別啊？一樣全部揸晒外國護照嘅，係啊，因為你已經見唔到文革之前嘅中國係點噶啦，你明唔明啊？因為佢已經成功地潛入滲透，即係蟲草個 concept 啫嘛。而你香港會唔會變咗下一個蟲草咯？如果你唔想嘅就係你真係個文化建設嗰度要做 得好緊要嘅。所以好彩今次選委會咧，呢、個藝能界咧，嗰個叫做保得住。嗯哼 Yeah, 極有趣。嗯 yes。 OK，所以就下個禮拜見啦。再見 OK，拜拜拜。